1212. За сайн бацхан уу. Танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж байна. Аа яг одоо би эхтлгүүрийн ард явж байна. Явж кварта гэд дэлгүүр орж нэг микрофон авах гээд яг тэгвэл миний нөгөө нэг stand up stand up comedy хийж хат манай микрофон амар маслаа тэгээд ер нэг асуудал үүсгэж байгаа тэгээд шинээр микрофон авахар болсон тэгээд микрофон руу явж байхдаа аа гар утасныхаа микрофоноор өнөөдрийн дугаарынхаа эхлэлийг нь биччихье гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдөр гоё өдөр байна. 12 үгүй юу 12 сар. Аа зааж гараа. Аа 1-р сарын хэдий юм бэ? Аа он сараа мэдхгүй шааж штэ гэж яах. Мм мэдрэмж студ студ дотор орж ирлээ. Аа цэцгээ ослоо. Цэцгээ ослохгүй болохгүй. Манай энэ цэцгнүүд өөр хязгаал үхэл намайг нэг удаан хугацаагаар явангууд үхэл тэгэл ослонгод буцаад амилчаад идэв ер хязгаал. Гэтэ бас энэ цэцгнүүдтэйгээ боддөө шүү өөр. Ийм ургамал итер хүн янз бүрийн хүн амтны юуг нь мэдэрдэг л гэсэн хата аа энерги энерги гэх юм те манай цэцгүүд бас мэдэрдэг л хогийн ста гэж чиж магтдаг <laughs> орхиж явдаг ста гэж шахаг тэгээд та бүхэндээ өнөөдрийнхөө дугаараар Тамира битүүр ярьсан байгаа манай найз Тамира Тамира битүүр ер нь бол баруун жилээс нь ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь дараа нь эхлээд ингээд найз 10 жилээсээ бидэд найзлаад ингээд явж байгаад ясч дараа нь тамираа бит хоёр ч баг цусан төрлийн гэтээ нэлээд дээр дээр үеэсээ яасан тийм юу удам барыг нэгтэй юм да. Манай ээжийн өвөгийн өвөө Тамирагийн аав хоёр яг Архангай аймгийн Жаргалан цум сумын хүмүүстэй хоёулаа яг бүр дээшгээ 5% үерээ яг дээр аа гигийн аа юу л ямар тэнэг юм бэ уучлаарай. Нэрийг март мартчихэйдэг шатс. Гэтэ юу ч гэсэн аа нэг тийм нэлен номтой тийм хүн байсан гэж ярьж илээ. Тэг гигийн аа тийм жамин гарав гэж одоо Харханга аймгийн Жаргалан суманд сумын төвд одоо юуг нь гэрэл гэрэл төшөөг нь манай өвөө Тамирагийн аав хоёр босгосон байгаа. Тэгээд а ер нь тэрнээс өмнө бол нэг мэддэггүйсэн л тоо зүгээр найз найзлал хаажаа тэгээд энэ зам л баг өнгөрсөн сая энэ 14 оны яг цагаан сараар л баг яг мэдсэн баг яг олон төрлийн хамаатнууд юм байна гэж. Тэгээд энэ дугаарыг өчигдөр бид нар бичсэн. Би Тамира зэндэ бэлгэхтэй манай зэндэ бэлгээ тэгээ Тамирагийн дүү бонд дотох би тавуулаа байсан. Тэгээд ихтэй олцоо Тамира хөтө хоёр ярилцсан л та нөгөө хэд байна. Жохон <laughs> оролцоогүй. Бэлгээ бол зүгээр унтаад өгсөн. Гэтэ энэ яриагаа ингээ та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Хотын удаа будаа Нөгөө зарим нэг амар ярддаг хүмүүс өдөртэй бүр ингэ ярианд нь бүр ороо шаачдаг. Тарих угаа шаачиг бүр лавдаг юу л нэг нэг би нэрийг марцчихэ нэг амар алдар. <laughs> Биш нэг Монгол өдөрчлөлтөд яг ингэ яриад байт юм аа. Хэлбэг дээр зургт мургатаар. Биш. <laughs> Гэтэ хэлбэгт орж угаасаа ярих таасан л таагаасаа. Тийш үү? Йоо, угаасаа тийш үү. Тэргээрээ тарих угаадаг байхгүй юу? Тэгэл миний нэвтрүүлэг хүмүүс өөрөө өөрийгөө ойлгуулж байгаа шүү дээ. Тэгэл заахан тий. Юм яа. Бас өөлж бай. Ээч би хатад юм уу? Тэр чигтээ нөө бас нөө юунууд нь зохион байгуулсан. Тэр мэрийг угаасаа. Өөрийнх нь өөрийнх нь дор ажил. Өөрийнх нь талын хүмүүс үү? Өөрийнх нь яг сонгуулийн Тэгээ тиймэрхүү юм ашиглаж болох юм тий. Амар тэр нь шууд юу амар том өөрийг нь шууд итгүүлчихэж байгаа юм ч хүмүүс. Хүмүүсийг шууд өөрийг нь тал руу оруулаа. Чи энэ хүн яаж хятад байх юм бэ гэл. Яаж нэгнийгаа монголчууд нэгнийгаа хин дэ ихнийг хэлчихсэн нүдний шилтэй байх гэсэн. Хань нэг э, яндан зэм яриад байт юм аа. Зүгээр амир улс төр өдөртэй холбоотой юмнуудыг ярил. Нэрийг марччихжээ. Зурагтаар гардаг. Зурагтаар гарч ирсэн бас нөгөө юу э, машин сонсож эфемер яриад. Нэр юм яа ми мэдхгүй за тэрийг одоо хөшөн хөшөн. Ус бүр амар мундаг. <laughs> Мундаг чадaltaй. Тэгэл хизээ тийм болох уу? Амарх ном зам унш. Тэгэл амар энэ энэ туршлага өдрөөр хөрвүүлж ирсэн юм болох байна. Амьдрал үтсэж. Зүгээр суугаад бол хэзээ ч тийм болохгүй. Харин байнгын нэг өөрийгөө хөгжүүлж авахгүй л. Байнгын яг тэр зорилгынхаа төлөө тий. Харин тэр намыг өгцгөрөө байнгын л <laughs> тэмүүлж авах. За сонсохгүй ах уу. За за. За. Оо, баг сонсох шүү. Ягаад? Оо, shit. За за за. За нэрийн нэрийн хасч өө, нэрийн хасч. За тэгээ тэтэл ер нь нэр хэлхээ байли те тэгвэл. За тэгээд зөвөр нөгөө хиний миний Hourglass аашаахгүй. Нөгөө хиний Dong Dong нэр хэлэнгээ бол элбэг дорж баяр цогт алтан уу гурыг хэлий. <laughs> Нөө муулах л өнөд нэг шиг. Тэгээ би яг нэг муулах яг нэг сайн муулах төвшөндийг сайн мэдхгүй нүү тэр хүмүүсийг яагаад юм уу гэдэг. Мэдхгүй бол би мэдээ үзтдэггүй болохоор ч тийм үү. Харин би ч гэсэн. Тэгээд Гэтэ бас тэр хүмүүсийн ингэж яаж байгаа юм бас нөгөө эсрэг талынх нь бас хийж байгаа юм. Хамгийн гол нь тэр зөв хинт нэтгэхээ мэдхээ зүгээр зүгээр л тэгэл улсын зүгээр амар муул авч явж байгаа байсан. Хамгийн гол зүгээр шууд бодит юм бол тэгэл. Тийм л дээ. Зүгээр л тэгэл амар амар ер нь тана зүр хилэн дэдсээ зүгээр айгүй зүгээр л ийм ийм цөөхөн амтай тэгэл ийм том газар нөхтэй ийм баялагтай ийм болцгоо зүгээр л <coughs> айгүй гоё тэгэл аваа явчих. Алган дээрээ бөмбөрүүлж явах хэрэгтэй шүү дээ гэж. Тэгэхэд тэгэл бүр сая манай аав ирээн ирээнд очсон байхгүй юу. Тэгээд энэ яг тентхийн монголчуудын амьдрал бүр айгүй хэцүү болчихлоо. Яг яах вэ? Амар ядуу тий. Айгүй хэцүү. Тэгэл 69-оос унж байхгүй хаалга наахгүй. Хаалганыхаа юунд ингээд юу даав мав хүнжил мүнжлэр ингээд хаалга бүгэлцсэн. Тэгээ хаалгагүй онгорхоо шийдэж байгаа. Үүл үү? Тий, үүл мүл ихсэн хэсгээр ингээд бүгэлцсэн. Унж унж байгаа машин амьдарч байгаа байшин юм. Тэгэхэд өр монголчууд нь бол бүр амар баян. Айгүй айгүй хөгжсөн. Ирээ мэрээн бол амар болсон байсан гэж л шүү дээ. Тийм. Монголчууд ягаад ягаад сугараад байгаа. Яах вэ? Тэгэл энэ дээр байгаа хүмүүсээс бол амьдрал хэцүү. Үгүй зөв тэр хүмүүсүүд нь яг одоо яг юу нь болохоо ойлонгот ч тийм. Тэр мэрэгч одоо би бол тийм хэлж. Тэгээ гол гол шалтгаан 8 8 хэдэг хүмүүс юм уу? Мэдгүй тийм тийм л тэнцэнэ хэдэг хүмүүс. Тэнцэнэ гэж бас та сугараш шагаад тах юм аа манайд юу ч биш юм шиг л ярьж ин л та гэж. <laughs> Тэгэл ханх шатс онгорхоо хаалга малах та. Даалдаг ш. Эсвэл манайд гадуурхт юм болоо. Өөр монголчууд нь. <laughs> Мэдгүй гадуурхтгүй хүмүүс. Гадуур өөр монголчууд гэдэг зүрх хүм бол хүмүүс аяг тэгж ярьдаг юм байна нөө. Айгу санаа. Айгу хүмүүс ашигч гэж. Тэгээ угаасаа тийм тэнцэнэ угаасаа тийм байхгүй л амир хэцүү байдаг мэддэг. Бүр хятадаас 7 дор молгондор гэж зэнүү тэгээд идчихсэн. Өөр монголчууд гад идэх тийм. Монголчуудаа боотох гад идэх гэж. Энэ монголчууд ч шээ хүм болгоныг л гэж. Аа. Яг нэг еврейч үчиг гэж. Дээр идэж нөөний юу байсан гэж байна нэг яг. Дээр идэж штэ яг хитэн нилийн хитэн жилийн өмнө нөө. Яг Монголын нөө нэг хил дээр ирээн гэд ирээн ч бүр амар новшин юм байсан гэсэн амар ядуу хэцүү шороон бороо амар муухай Тэгэхэд яг Монголын тэр нөө замын хөдөлтөр бүр айгүй гоё. Тэс чи одоо бүр яг эсэргээр болсон. Хэдэн жилийн өмнө? Мэдгүй. Гэтэ угаасаа тэд чинээс байнга юм аваад тэнд чинь айгүй хөр тэнд тийш айгүй хөрөнгө оруулалт оруулаад байгаа. Аа. Тэгж явах те. Хятадууд ч одоо бас сайн л явж байгаа л та. Айгүй бол Америк ч юм бүр амар хятадд амар өртөө юм биш те. Айгүй болно. Тийм. Одоо бүх юмд хиттаас яг одоо импортлоод байгаа болохоор дандаа хиттаас юм худалд бараа худалдаж аваад оронд нь зүгээр үр тавиаш. Тэгжсэн амар амар амар их юм зээл зээлжсэн те. Яг өрөөдөл чадахгүй болоо зур дайн зайн зарлаашсан те. <coughs> Дайрах гаш цэргэрээ. Бид нэг ялж малхаал юм бол зүгэл ялж иж өрөө аамаа гш. Цэргийн хүчээр ялж иж гш. Тэгвэл хоёр ерхийлэгч зодтолж иж ааш. Марко Болыг 2 <laughs> дугаар анги дээр гардаг шүү. Тэгээ хоёр хаана л бол. Маш Обама Си Жимпин хоёр зодтолтол айл нь тэлэх бол. Хэвээ хэлж мэдхгүй гэж. Обама ихтэй жоохон зодуулах юм шиг харагдаж байгаа. Гэтэ Обамаас дасгал асуулаа юу хийдэг юм бэ? Фитнес өндөр дээр. Гэтэ айгүй одоо одоо Монгол айгүй яац шүү. Айгүй стресстэй шүү. Үсэнд бүр бууралтаад байгаа шүү. Тийм бүр айгүй амар цэцүү ажил байна. Обо мочи харууттайгаа хүүд барилтаар мэдлдэг үстэй нэг нэг нэг амир гэж барьж яриа шээ. Хипхоп мэдлээ шээ одоо. За лавдаг тэр хоёрыг пүүцэн л хойлон ингэ нийлүүлж байгаа шээ. Ахгүй ах шээ. Пүүтнөө. Тий. Угаасаа бүрд мэрэгжлийн цэрэг юу вэ? За тамира тамира микрофон өгч. Тэр шинжи биний юм хамгийн их зөвшөөр Worldstar хипхоп дээр шааж ивэл яах вэ? Шинжи зодон байдаг шээ. Лалрын камер мамир хийц. Сургуулийн гадаа зодтолтой шүү одоо. Тий, тийм эслэгтэй шат тий. Америкийн ерөнхийлөгч нар зөөр яг нэг 4 жилийн дараа өсөн жоохон бууралцсан мэтгтэй. Яалтчгүй бүр яг хурдан хөгшрөө шээ. Олон ачаал орж ирэн шээ одоо. Өдөр болгон өөрийнх нь шийдвэрээс олж хүмүүс үхэж шаагаад байгаа болохоор. Нөгөө нэг тэр юу аамир юм л шүү дээ. Э, Америк нөгөө нэг тийм удирдлагаар явдаг нөө дронууд биш та тийм нисч нөгөө нэг нисгэгчгүй онголцнууд нь тэрднэр нь ингээд зүгээр ингээд бөмбөг хаяашаад тийм одоо нэг ингээд алын ядагч ингээл тийм одоо энэ хэддгээр байранд ингээд нуугдж ийнх юм бол тэр байрын тэр жигтэнд бөмбөгтэй хичдэг шатс тийм хүүхд мөг тэр хажууд айлын хөрш мөрш ямар ч хамаагүй хүмүүс тэгэл үхэж шаа тэнгуүтэ тэр нь болохоор зүгээр л ингээд дайны хохирол учрлаа мучрлаа гэл тэгэл мөнгө өгч мөнгөш аа мөнгө өгдөөч гэж магадгүй ш зүгээр л хүмүүс энгийн жирийн хүмүүс үхэж байгаа. Тэр нөгөө нэг ямар кино вэ? Та нар санаж байна уу? Нэг тийм арабын орны тухай нэг хоёр <coughs> хоёр ийм араб нэг арабын орны нэг хоёр улс төрчин өрсөлдөж шагаад нэг нь яг Америкийн талыг амар дэмжил Америкт яг тос мосоо зарах гал амар тийм Америктэй хамтрах гэдэг байхгүй. Тэгсэн чинь нөгөөх нь болохоор яг улс орноо бүр хөгжүүлээд те амар яг өөрөөсөө бүр амар хүчрэг уус болохгүй тийм зоригтой. Одоо бидний газрын тасмасаа өөрөө яана. Тэгээ яг сонгуулийнхаа нөгөө юунд яг хамгийн сүүлийнхаа юунд ингээд яг эцсийн юунд ингээд явжсэн чинь дээрээс нь зүгээр машины дрон доо шас зүгээр шууд бөмбөг хаяа дэлбэлцдэг шас зүгээр Америкт. Тэгэл тэгэл тий хамгийн сүүлд нь тэгээд Мэт Дэймэн үлээ хэн блэ? Хэн тоглолцсон байла? Санаж гэнэ үү? Нөө хин хин биздэ нөө нэг Бен Аффлек уу? Бен Аффлек ч юу ч гэсэн нэг Америкт байсан нэг багийг шууд тэр орон руу явуулаад Леонардо Дикаприо ч юу биш хаа Леонардо биш юм байна. Биш мань биш. Бен Аффлек юм уу Мэтт Дэймон гэдэг хаа. Мэтт Дэймон хаа. Тэгэл очиод нэг тийм Мэтт Дэймон ч өөрөө нэг тийм компани баг очиад ажил хийгээд нэг тэр багтай жоохон танилцчих мэлцэл. Тэгжсэн чи яг Америк зүгээр л халаа ичдэг шээ. Гэтэ энэ манай аир мэрми яджууд бол Америк аир бүр амар шатс бүр Юу вэ? Зүгээр нэг нэг нөө нэг National Geographic дээр нөгөө нэг юугаа гаргаж шагаад байж тээ цэргийн тухай тухамгаа. Тэгэл тэрэн дээр нөө нэг юу гарчсан хаа. Америк нөө онгоц тээвэрлэгч ус онгоц нь нөө нэг амар том онгоц монгоцтой тийм юу дээ тээвэрлдэг. Тэр юу чинь бараг л өстэй бүхэл бүтэн амар шатсан л шүү нэг нэг юм Монгол гутал шиг нөө нэг арабын юу дээ. Арабын нэг газар нутаг гэж дээ. Сауди араб араб Тэг яг тэрний нөө персийн болонд ингээ очицсан. Яг тэр жижигхэн нэг нарийнхаа хэсэгт нь яг э, Ирак Мирак юм уу та ойрхон яг тэр хэсэгт ингээ очиж шат. Тэнгүүтээ тэнчээс шууд онгоц монгоц хөргөл тэр авийнхаа шин дайсны онгоц байна уу мэн үү тийм тагнуулын онгоцнууд байн гайвал тэнгүүтээ тэнчээс шууд мишн гүцэтгэл цэрэг мэргүүд шууд явуулж уулааш. Амар шууд одоо жишээ Монгол руу дайрах гэх юм бол яг одоо тий Солонгосын тэнд очиж байгаа шууд Монголцоор шашаа шít. Тэгэхэд монголчууд яач амар тийм нэг тийм нэг урт гартай өвн нэг жижигэн гартай өвнийг зодж байгаа юм шиг шаажчих хэвчтэй. Нөө нөө нь яачдаггүй юу? Тийм хөрөхгүй гарна савчааш. <laughs> Холоос шааждаг шиг. Америкч ууснаа нэг юу зэвсгийн юунд бүр хамгийн их хөрөнгө оруулалт оруулдаг гэдэг юм шүү дээ. Одоо бүр бас амар амар юм шаагалга юм шиг л. Оросууд бас зэвсгийн бас нэлийн яадаг те. Ер нь <laughs> Орос ер нь Орос Морс Америк хятад Америк гурвлаар намнлаа. Тийм. Гэтэ хамгийн хоёрт нь Орос орох. Оросч хүмүүс одоо хүртэл одоо гэтэ Оросын юм уу тоогоор цөөхөн л юм бэл л дээ. Одоо нөө нэг НАТО гэдэг байгаа шүү дээ тий. Баруун Европ, Европ, Америкийн тэдний одоо ингээ бүх танк, манк, бүх цэрэг мэрэг ингээ бүхийг яасан ч Оросоос баг 3 дахин илүү байхгүй юу? Оросын бүх тооноос. Тэгтээ Оросууд зүгээр л мангар олон цөмтэй гişээ. Хятадууд ч гэсэн амар цөмтэй шүү дээ. Билгээд микрофон. Америк ч их зөмтэй шүү дээ. Америкт хамгийн их зөмтэй гэж. Тий. Хүүтэн дайны үеэр чи хитэн удаа цөмийн туршилт хийсэн бэлээ. Мэдвэр хитэн мянган удаа хитэн мянган удаа цөмийн бөмбөг дэлбэлсэн туршилт хийсэн. Тий. Дэлхийс сүрцэн бүгд дандаа амир новшин ингээ хараад тах зэ Франц бас ингээд цөмийн зэсгтэй их Британид нэр цөмийн зэсгтэй байхгүй. Тэгээд Франц яг бүр нэг нэг арал марал дээр ч юм уу. Нэг бүр нэг өөрийнхөө колони байсан арал марал дээр бүр нэг далаа молоод байдаг. Тийм газар туршааш хаад. Гэвч Америк зүгээр өөрийнхөө газар нутаг дээр туршаад байдаг шээ. Мексик дээр лээ тий. Нью Мексик. Нөө юу. Невада мэж мэж тэр. Тэр тэр газар одоо тэр юу радиатор тэр юу. Хүмүүс бид юм. Юу лээ Hills have eyes лөө юу лээ. Ямар ямар яасан мэ маскер лээ тий. Hills have eyes. Тий тэр чи яг тэр чи яг тэрнтэй холбоотой шүү дээ. Сторийн тий. Цүмийн нөө нэг хорноос болж. Бодит бичлээ. Бодит бичлээ. Тэгтээ. Тэр нөө Орс Орс болохоор дандаа Казахстаны газар нутгт дээр ингээд цөмийн туршилт хийдэг гэсэн л шүү дээ. Тий. Яг өөрсдийнхөө шиг зөв өөр Казахстаны тий туршааш. Одоо яг нэг Тэгвэл одоо бүр яг тийм нэг хорт юутай нуур байдаг гэж шахаад. Мёрт юм озер очлоо гэж шахаа. Яг нэг солон Япончууд нөө өөрсдийнхөө цөмийн юутай юу яг өөрсдийн газар нөө Монголын яг захаар булааш байгаа тий тэрнтэй. Тэгж байгаа юм уу? Тийм тэгж хаалагддаг шин. <laughs> Ойлгохтой явдаг Япон Японд бол угаасаа бүр хин тодорхой үгэн бүр Япончууд нь өөртөө ард эрдэнэ чинь сайн мар. Нөө нэг эсрүүцээд байгаа юм л Монголд болохгүй. Монголын талын нөө чи нэг юу ятсан хин блэ Чулуунбат гэдэг дээ штэ. Монгол огны ерхийлэгч байл та. Нэг тийм тэр багийн яг амар өмөрөөр шагаад штэ. Яг нэрийн тал дээр ярилцж байгааг нөө Японы нөө нэг хорог цөмийн юу юм уу? Уран олбор олбор ер нь цөмийн хаягдл ингэж газар нутг дээр болох тиймэрхүү юм ярьж байгаа. Тэр бүр амар муухай газ. Би тэр тэрийг анх сонсч бүр амар утгагүй санагдсан шүү дээ. Ингээ цөмийн хог хог хаягдл ингээд яг хичнээн сайн хайсан ч гэсэн 150 мянган жилийн дараа одоо нэг юу дууссан юм л да. Одоо жоохон хортой байх нь. Өө ихтэй half life нэгж лээ. Half life гэдэг нь зөвхөн хор нь хагас багсан зэрэг. <laughs> Тэг тийм болтлоо бүр 150 мянган жил болно. Гэтэ тэр хооронд юу ч болж болно шүү дээ. Газар хөдлөж хөмтлөөл тэр одоо юунд нь тэр түм юм дарагд шахагдаад асгарч масгараа шууд гүний ус руугаа шингэж мөнгөл юм ордуулдаг ч юм те амар урт хугацаанд тэгэж яадаг зүгээр л сонирн байгаа зү. Тэр мөр гэсэн тэг тэр зөв мөн гэсэн. Тий угаасаа тэг нь бид нар ч ашигтай юм ашигтай тэр гэж. Тий угаасаа мөнгө мөнгө авах болохоор л тэгж. Тэг өөрөө л мөнгө авах л таг л та. Монгол биш гişх. Ер нь би бүрээ толомч гэхдээ би яг арай л тэтэрхий тэгж улс төр өнтер дургуулдаг. Би бистав зүгээр улс төр өнтер ямар ч хүн ингээл зүгээр зургатар гал нэг сайн юм ярин гутал худлаа пста. Өөрөө л авах гэж байгаа юм гिच юм чи. Бүрлэнд би бүр дан тий зүгээр л гэж бодож. Зүгээр л элбэгд орж элбэгд орж угаасаа итгэх хэрэггүй л дээ зүгээр. Зүгээр л өөр ямар ч хамаагүй хүн гарсан ч гэсэн тэгэл зуртаар ингээл юм гаргууд. Яг өндө тэр бүрэг жинхнээсээ сайн унчиж магадгүй. Тэнгуут л би бүр аа муу арилгач юм пста. Тэгэл тэгэж Бүгд тэгж харагддаг байлаа ш. Бараг бүгд тэгж харагддаг ш. А тэгтээ та нар тэр юг харсан нөө миний нэг шеэрлсэн нэг номтой яриг бүр амар хийдэг. Аа тий. <laughs> Тэр өөр тэр хөтөө гоош. Миний дөө гэдэг л юу гэж. Угаасаа чи ганцаараа идээд энийг барахгүй. Автагаа ч идээд барахгүй. Угаасаа Монголтой газ Монголтой өгөөд бөөнөр идэн мэднэ. Бөөнөр Монгол усаараа яг хуваалцсан. Та нар угаасаа л Монголын югаар баяжсан байт. Тий, угаасаа Монголын <laughs> гэсэн чи бүр сонирн болоо шагаа. Цорыг нарсан юм жий. Тэндээ уурлаг гарч. Одоо тийм. Хараа авчиц. Одоо тэр ихтэй бүр новшин хийх хөө бодвол гэж. Тэр юм ихтэй юм амар өшөө мөшөө авахгүй шээ. Гэтэ нэрээ бодхоор бүр амар уур уур мөш төстэй. Зүгээр л газрын чи ингэ боддоо ингээл амар газар нутгт тэр ингээд ёо нэг алтны алтны орхоо олдол алт оролдол те Тэгсэн чинь тэрийн зөөр нэг хүн зүгээр л шууд очиад зөөр өөрийнх нь нэр дээр аваа шээ хэлчихсэн. Тэгэл бүр тэнгуүтэ тэрэн дээр олборлол тэнгуүтэ шууд тэр мөнгийг тэр зүгээр л хэний ч биш байсан юм өөрийнхөө олгол шууд ингээл нийтийн юм шууд ганцаараа барыг л яаж байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ шууд гадаад тачиж Макао цакауд казино тачиж тавалт зүр Монголын үр хүүхдүүдийн хүүхдүүдийн олон жилийн хоол тэжих мөнгөний зүгээр л ганцхан шөнийн дотор алдааш. <laughs> Тэгснэ зүү зүү юу ч болоогүй юм шиг. Зөөц гэтгснэ зүр явж энэ амар том том тоглолт Монголд болонгууд нь бүх билетийг өөрөө бодлож авсан их нартайгаа хойлохна үзэж юм шүү. Тэр зүгээр ямар хэрэгтэй юм бэ зүгээр тэгж. Зүгээр тэнэггүй мөнгөө зүгээр бүр зүгээр л шидэж байгаа зү мөнгөө. Тэгээ бүр тэгж хүмүүсийг бүр тэгснэ Rolls Royce Moyes бүр бүр Монголын бүр дэлхийн баячуудын дэлхийн амар том том баячууд төрөл тэгж үрж мөрөх байх зүгээр өөрөө амар үрж авч юм ашиг. Тэр <laughs> Rolls Royce-ийн компани захирал мөрөл мөр гайхаж байгаа шагаа тий. <laughs> урт бүр арай л утгагүй баян магадгүй дүү охин дүүд нь бүр сэлмөнгөд тэр мэр нь бүр гэр мөртэй ингэдэг гэсэн ээж мэнтэйгээ ингээд уцаар явахдаа хаанага маана амар баян гэж л Аа гэр дотор уцаар ирдэг чинь заа. Э, зүгээр ангийнхан нугтлаа да тэгж яриа шээ. За гэхдээ амар өмөрийг бас нэг муулах чаашаа тий. Өөр өмөр үзэх маа тэр амар бүр утгагүй баян. Гэхдээ аз олж тэр дүү нас тэнэг биш юм байлээ. Бас гай ухаантай ухаадаг л. Гэтэ зүгээр амар Монголд болохоор яг яг нэг ардчлал зүгээр л олигарх болсон. Олигарх гэдэг нэг хэдэг. Гэхдээ хамгийн гол зүйл олигархи гэдэг тийм юм. Зүгээр хамгийн тэр бүр амар угаас амар буруулаад баста ингээл бүр амар ядуу мод хүмүүс бүр айгүйх зовж өмжих чинь зүгээр нэг хүн зүгээр Монгол тэр тэр бүх хүн тэр зовж байгаа бүх хүн нэг ч тэр нь бол. Тэгэл тэр баялгаар нь зүгээр зүгээр л цацаал бүр зүгээр утгагүй бүр ядаж ашигтай ашигтай ч өрөхгүй зүгээр л утгагүй ингээл тийм буцааж хайж маяа. Тэрийг нөгөө нэг одоо үр ашигтай юм болохгүй тий. Зүгээр л утгагүй юм гэж. тэр хөрөнгөнийхөө нэгдээ тэр бүх хөрөнгөнийхөө нэг өөрөө 1% нь аваад бус 99% нь ард түмэнд ингэж яг хэрэгтэй юм хийсэн ч гэсэн өөрөө мангар баян л болж штэ. Ер нь тэгсэн ч баян л. Тэгдэж тийхгүй л тэгш. Яг эсрэгээрээ 99% нь л өөрөө авах байх тэгш. 1% л өөр юм. 1% ч арга өгж байгаа юм уу тэр гişэ. 1% нь 1%-ийнхаа 1% гişэ. 1% нь өгчихсэн тий. За яхаа хэрнээр казинот ч дөөшээ. <laughs> За зүгээр өнөр шинэ Rolls Royce шинэ юу гарсан байл штэ. За дараа л дараа л үгүй заа Монголаар төмөө. Дараа надад мөр муухай дөгсөн штэ ээж байж тэгэл битэр ингэ дэлгүр мөлрө гоё маавна гэж явж байсан. Ингээд ээж завгүй болчих واخта. Дараа олыг дараа маар одоо завгүй гэхээр амар муухай байна. <laughs> Тэр шиг шалттай. Бухимдаа шагаа би өөр. Сүүлийн үед нэр хэцүү шүү. Зурагт ингээл гарангууд л зур улс төрийн муулсан юм да байнга. Энэ юм ингээл татраас энэ ямар ч ашиггүй үрж чинь энэ бүр энэ нэг нэр бүр амар их. Одоо яг нэг улс төрийн биш яг сувгуулт үзэлтэй. Ихэнх нь л зүгээр яг нэг өөр хүмүүсийн яг тийм хэвл мэдээллийн хэрэгсэл нь. Нэг бол улс төр би бинийг муул нэг бол ингээд амар том том нэг зур улсын байгуул улсын эмнэлэг мэмлгүүд ингээл амар гомдлолтой одоо юу муу дуусч байна ингээд ямар ч бид нар санхүүжил дэмжлэг байхгүй нэг амар хэцүү хэцүү нүд. Аюу хэцүү. Имлэг имлэг өрөөс байхгүй байна. Өнөр тэр юу вэ? Оюутан тал талбар хитэн тэр хүн дүүрэг өрсөн гэлээ. Амар их мөнгө өрсөн гэж л шүү дээ. Юу гэж өгөх гэж юу? Зүгээр л ер нь нийт нийт одоо хитэн юу вэ? 2000 бидний нэгдэр курсээс нэгдэр курст орж ирэхэд 2011 оноос орж хойш ингээд бүх сургуулиудад өгж эхэлсэн шүү дээ. Тэгэхэд нийтдээ баг хитэн төгрөг хитэн тэрбум төгрөг зарцуулсан гэлээ. Ёо амар хөнгөл шүү дээ. Гэтэ тийм мөнгийг бас дээр дээр үчих штэ нэг өөр нэг тийм стипенд эднэр өгдөг л байсан юм билээ те. Орос зөвлөлт толботой болсон бас. Эднэр бах зөв оюутнуудад жоохон сайн сурвал онц сурвал жоохон мөнгө өгч. Тэгээ юу маань ч хоёр голчтой штэ. Чин тэр чинь бараг хүн болго авчиж байгаа байхгүй. Ямар ч сайн юм штэ. Манай сургууль юу тийм. Маа сургууль болохоор арай жоохон хэцүү хэцүү ер нь арай чанга дүндэг Бусад сургуулиуд чинь тэгэл барыг зарим зарим хүмүүс юу жихгүй ингээл явж явж байсан 90-д мөрөд гарч мараа шатж. Тэглээч тэгэл багшигаа жоохон бас найрж мэрд юм шүү. Тийм. Маана нэг юунд нэг худалдаа хөшлөө ямар сургууль лээ? Зүгээр нэгдээ 70 70 нэг багш нь хүүхдэн зүгээр ингээд сурдаг бол те найзтай хэлж байна л те манай хүүхдийн зүгээр голчийн дандаа өндөр гаргаад арай. Болон 70 авах 70 авах. Төвөө шүү. Яа. Нөө юу хэлнэ? Уул урхаан сургууль юу хэлнэ? ТС уул урхаан юунд чи дан эргэжтэй эрчүүд сурд юм байна л да. Тэр үеэр ингээд даал буучглаар зүр банкн дээр зүр дөрдөр хүрсэн ахнар нь зүгээр ингээд дотоо сууж идэг гэсэн шүү дээ. Дээр өвдөх гэл. Зүр амар дигдэг гэсэн. ТС-ийнх нь. Дигдэм байнаа. Та хичээсэн ТС үлээ. Мойс. Аа. Тэ ойрхон юм шүү дээ. Гших. <laughs> нөгөө нэг их сургуулиудыг яг бүгдийг нь нүүлгээд нэг тийм кампустай болгоно болгоно гэдээ ярьжсэн. Тэр одоо худал болсон багт тэгш. Доллар 1900 болчихдог чи юу их сургууль гэж аах. Тэгтээ стандартд уулын тэг тийм зэгцтэй болвол те бүх юм ингээд зэгцлээд тэр нөө нэг одоо баста их их жирэмсэн эмгтээчүүд тэгээд бас юм тэтгэврийн мөнгө зөнгө багасгах гэж байгаа те тэтгэврийн мөнгө багасна гэдэг л новшин те Жирэмсэн ихч ч гэсэн тэгэл бас л тийм шүү дээ. Хэрэгтэй шүү дээ. Лавда оюутны далаас л хэрэгтэй шүү дээ. Оюутны дал чинь бүр шууд баар маар нэм ихэнх хүн юм зөв шууд хэлэхэд бол арх мархинд л орж байгаа шүү дээ. Арх шоунд. Тэгэл бас. Зүгээр яг тэхийнхээ оронд яг нэг тийм оюутнуудын хийж болох ажил мэжл те. Нэг ажил хийгээл сургууль мургуулын жоохон сургууль дотроо сургууль дотроо нэг ажил мэжл хийдэг ч юм уу те. Нэг тийм тийм маягаар зүгээр мөнгө олох боломжтой болгоч л тий. Тэгэхгүй зүгээр яг зүг зүгээр ингээл зүгээр яг нэг тийм бэлий юм яадаг. Хоолны савнууд бол шах. Зүгээр дал бохог хүлээгээ шахаад юм болго. Дал буучвалч амьдрал цэцгэлэх гээд шүү өтер гэж. Дал бууж байгаа нэг сайхан шоуд юм аа тэгэл өнөр. Яг нөгөө нэг танилцах үйлчлэг мэдлэг нь яг 70 буух өдөр нь шаац те. Яг тэр бүх мөнгөний шат. Тэнгууд тэр танилцах нь хийж байгаа тэр нэг клуб мөв тэр мэд нь амар ашигтай шаац те. Бөө мөнгө орж ирээ шээ. Тэгээ тэр бол угаасаа тэгэл тэр хүмүүс тэрийг бол тэгэхээс өөр аргагүй шүү дээ. Яг тийм байгаа юм чи. Одоо хий чи миний юм хийх зүйл тэгэл яг 70 буух өдөр нь хийжвэл их мөнгө орж ирнэ гэл те. Тэгэл яг тэр бол яг нөхцөл байдал яг тийм л байгаа болохоор манай зарим нь болохоор тэгж яриад байсан нэг амар тэр нэр бодлоготой угаасаа нэг амар улсын хөрлийн том гişүүд ч өөрсдөө амар клуб мөн би гэзэмшдэг. Тэгээ 70 буучин 70 оюутнуудад 70 мянга өгөөл тэнгуудаа бут нөгөө хэд нь шоудж өрөөл тэгээ мөнгөө бараг буцаага авчдаг өөртөө. Тэгээ тийм яг юугаар судалгаа хийвэл те. Яг одоо 70 буусан өдөр яг тэр одоо юуных нь ашиг ингээл харгал те. Яг нэг графаар харцсан ч юм те. Яг явдсан яг 70 буусан өдөр яг I loved гэсэн чинь бүр яг 3 дахин илүү ашиг орж марцсан тийм. <laughs> Тэр ч яг тэрцэн бол яг яг юу ойлгомжтой. Тэг ойлгомжтой бол. Тэг угаасаа нөгөө өршнөдөн танил мэдрэмжтэй тэгсэн ш та нэг. Та нэг хиний найз багш найз сурдаг байхгүй юу? Тэгснэ 70 буус үеэр тэгэл яг багш найзын тэрээр чинь амар хол хүмүүс явдаг ш та тийм. Тэрээр баг ирүүл яг тийм <laughs> хүмүүс мөхт явдаг гэж. 70 <laughs> буус тэр аригчтай хүн сохтой хүн дий бол. Апу мапууд бол амар ашигтай шатсан те 70 боохон. Яагаад ч юм яг апууд бол жинхэнэ ангал орлого нь авсан шүү дээ. Тийм. Яагаад ч юм яг л 70 чи хэд сард хэд удаа гэдэг лээ. Сард нэг л удаа. Сард нэг л удаа. Гэтэ баг 3 сард нэг удаа гэдэг лөө. 3 сар 3 сард нийлж нийлүүлж яагаад шууд 210 мянгаар нүгт юм. Яа, тэр чин бүр бүр саага шаач те. Амар шүү. Тэд нөө банк нарт бас амар ашигтай те. Харин тийм. Хүн болгоо ингээд ядаж авахта доорож 100 мөн төгрөг Зарим нь бол угаасаа тэгэл 2 өөр ATM-ээс авч сонготой 500 шимтгэл өгч юм шиг тий. Тэгэл өгөө ш. Э. Одоо сэтгэхгүй. Энэ минь бол одоо тий байх юм штэ тий. Тэгвэр яг тийм юуг нь жоохон өөр болох бол. Билгийн онцсон байна. Буйнаа дөгтөө буйнаа юу гэж бодож. Буйнагийн гол чийдвэ. Манай нэвтрүүлэгт буйнаа оролцож байгаа Тамирагийн дүү. Буйн дэлгэр. Үгүй буйн буйн тогтох. <laughs> Sorry. Дэги. За за. Гэтэ танад чи чиний голч чи хэдэв? Мм одоо 3.3 тал авч. Тэгээ мэдхгүй тэгэл дэх өсөлтөө шүү буу. Аа. Аа. 3.3 гэдэг чинь 70 бол яг хангалттай байна шүү дээ. Зүгээр нэг тийм ажил хийж болдог юм бол тэг. Кампус дээр яг өөр өөртэйгээ ягаал тэтгэл тий одоо зөв хоол мол хийж тоогоч могоч хийдэг ч юм те өөртөө ингээ хоол мол ийг шахаад тэгэхээр бяцхан тийм эдийн засагтай болгох шахаад тий тий тийм маягаар зөв хүмүүсийг ажил хийлгэж болгодог номын сан манд ажиллаж ажиллаж ч юм те мөнгө аваад эсвэл номын санд ч хэцүү дээ тэгэл ном ум налуу болчих дараа нь өөртөө харин тий гэж тэгэл алга болохгүй л байх хэрэгтэй гэж <laughs> Тийм юм ажил хийгээд яддаг. Яг нэг 2014 оны үндсэн тэтгэлгийн төсвийн хүсэлтэнд 106 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн боловч их хурлаар 86 тэрбум тэрбум буюу 20 тэрбумыг одоо танаж баталсан гэдэг. Одоо 100 хэдэн тэрбум шатс бүх сургуулиуд яг юу. Зүгээр л 70 мянга 100 хэдэн тэрбум төгрөгөөр ч одоо тэгээд хэдэн имлэг имлэг яг ингээл нэмлэг зөндөө олон зөндөө юм юм шүү дээ. Метро. Йоо. Надад чинь одоос тэр мөнгө нь бүр ингээд бүр олон үнгөө болоо шахаад байгаа л та. Тэгсэн яар утгагүй тэгээ энэ мөнгөө ерөөсөө ингээд болиулахгүй мөртлөөс жирэмсэн ихч тэтгэн тэр ингээд багасгаад байгаа. Э, ямар сэрүүл саруулах хантай бастай гэдэг нэг. Сайхан билээ. Тэг ганц хүний шийдвэр биш хөө. Мангар олон хүмүүсийн. Тэгээ сайхан билээ өөр юм бишлэх биш биш баг бүр оюуны өмсөлттэй юм бол баг биш хөө. Зөөр өё цаанаанаас бүр өөр юм хилж мэлдэг л Бараг юу юм биш үү? Амар зүгээр жоохон гар юм биш үү? Баян сахах юм бэлгэн өөрөө. Зүгээр л дээр байгаа өөр хүмүүсд хэл хэл гэсэн юмдаг хийдэг. Аа. Би л тэгж л. Тэр нэг зураг байсан шүү дээ нэг. Ямар бүлгийн уулз алтан гац гэдэг нэг тэдний бүлэг гэдэг шүү дээ. Тий. Тэдний уулзалт гэсэн чинь яг нэг уулан дээр ингээ баахан тав талууд ингээ яг бүгд ингээ жагсцсан. Яг голд нэг уулзч болцсон шүү. Маф шиг шүү. Бөөм баячууч атстай зургуулсаа гэсэн. Яагаад би ийм дүр амар уур урт юм болоо гэж. Танил мэдрэмжээр орох болгонтэй ийм яриа шаа. Тийм ээ. Болио. Зүгээр гоё. За за би шууд одоо ингээ альбисаар уучлахгүй лээ. Элбэгт орж алтуу уяг сайхан бид нар би бүгд нь уучлахгүй. Аа. Нэр тэр нэг уучлаараа тэр утгагүй те нэрээ. 100 100 толготны юугаар хий нар ч уучлахгүй байсан шүү дээ. Аа юу Баярцаг тэтэр. Амар Монголын яг авахдаа яг л нөө новшийн бүх Монголын амар муу авч явж ин тэр Монголын ард хүмүүс уучлалт гуйж юм уу чинь гişэ. Тэдний уучлалт хэн дэрэгтэй юм бэ? Уучлагаар чинь тийм Ууслаагаар чинь бид нэр хоол идэх юм уу? <laughs> Тэгчихсэн. Тэгээ ойдлогон болгоод ингээл баг нөө зүр үнгүн мөнгө өгснө те. Тэг уучлаар яа уддаг уучлаар гिचлээ штэ. Тэг одоо нүр уучлаа. Гай шаттай. Нэ ойлголгоо бүр ингээд нэг юунд яг тэр гадаадд өгснөтэй. Гадаад нь болохоор зүгээр хариудан <laughs> зүгээр ингэдэг штэ. Баярлалаа. Өөр тэгээ өөр байдгүй шүү. Зүр тэгэл лаа. <laughs> Би ч баярлаа гээл та нар анаас баярлаа гэлчлээ штэ. Баярлаач. Өөр юу үсэж байгаа гэж. <laughs> Яг нэг юу шиг надад яг нэг тийм видео рама шиг те. Яг тэгээ өдөртчүүл яг зүгээр л нэг амар симпл өдөртчмаар байгаа байхгүй яг энэ хүмүүс энэ олон ингээл тэ оо янз бүрийн ингээл хүмүүс байгаа штэ энэ системд ингээд манай их одоо энэ засгийн төрийн систем дотор байгаа мангар олон хүмүүс ингээл бүр ингээд яг тийм бүр зорилгынхаа бүр эсрэг тишийн ажиллаад байгаа шүү дээ. Улсыг бүр мяруулаад. Гэтэ энийг одоо бас ингэ тэгэд л бас одоо эдийн засаг муурж байгаа нь бол энэ дэлхийд даяараа бас эдийн засгийн хямралтай байгаа юм аа. Тэгэж юм. Гэтэ гэтэ өөртөө зөв өөртөө манайх зүгээр анханасаа л амар тийм юу байсан байхгүй тий. Тэсийн үн буурж байгаа муурж байгаа гэдэг гэж. Янз бүр юм. Гэтэ өөртөө тэгээд хэдүүлээ гоё юутай л болохгүй тий. Нэг өөрөө өөртөө тэтгэх тийм л угаасаа яаж үзэн тэр дээр байгаа хүмүүс амар дээр тэд нар ч зүгээр зөндөө амар тийм алтан том том алтан тушаал байсан хүмүүс тэгэл идэж мэдээлбэр навшин навшин амар их хүмүүс зүнг яасан бэхгүй тэгэл ханж мансан баг. Тэр миний амин нөлөөлдөг л. Амар л. Зүгээр ямар ч тийм юм байхгүй. Амар яг шууд шолоохон баг одоо энэ тоглоом шиг яг нэг хүн зүгээр яг ингээ тий. За одоо бид нарт ийм их юм уу юу мөнгө байгаа юм те юм аа гэл. За ийм ийм юмнууд байна. За энийг хий юм гэл те. Янз бүрийн барайл. Тэгэл гэс гэс оол нь энд чинь амар тийм яачих юм шиг санаг. Тэнгүүт ялчгаа яг энэ одоогийн систем нь болохоор яг бүр яг тийм шал нэг машин машины мотор нэг бүр бодоо болцсон байд штэ. Ерөөсөн ажиллагаа болцсон. Тэр шиг шат. Бас нэг дээр байгаа энэ тэр новшин новшин стандарт дээр ерөөсөө буухгүй те байга шиг тэнцэлтэй шагаа те. Яг нөө нэг мен ч нөө нэг хөтөө байхдаа нөө маань банк маань өдөөний хамтны банхрын нөө яг яг нөө гүднийх бүхнийх нь чинь яг нохон атцсан байхгүй юу? Судалж чад. Тэгээ дараа нь тэр нүтэш атсан бүр. Yes. Аим бүр бүр юм гүн новшин харагдаж байгаа юм чинь. Тэгсэн чинь манай маа тэр хамаатан барьж чад нөтнүүдийн нэг нэр авах гээд үтсэн байл та. Им пинцетер нэг үтэн ингээ авсан чи нөгөө нүтүүд ингээ цухтагаа шаг тэмцэлтэй шаг олон шигдэж шаг яг тэр шиг жадсан яг тэгж байгаа шүү дээ гэтээ одоо нөгөө нэг зүгээр л мөнгөтэй хүмүүс яг улс төрд орж болдог болсон юм шиг л те шууд мөнгө гэдэг чинь зүгээр л одоо хүчин чадал одоо нэг нөөц шүү дээ одоо нөөц бололцоо яг одоо нэг ямар нэг юм хөдөлгөөл те <laughs> мөнгөөр шууд хүмүүсийг хөдөлгөөл ингээл юм хийлгэж байгаа шүү те хүчин чадалтай Яг надаа ийм их хүчин чадал байна гэл тэр хүчин чадлаа яг юунд хаяал сонгуул Монголтыг хаяал те. Зориулал яг тэгэхэр тийм болчиход байгаа байхгүй. Гэтэ сонгуул гэдэг өөрөө амар тэнэг болцсон юм шиг надад л. Зүр хинт ч итгэхийн аргагүй болцсон юм шиг. Сонгуулийн ч гэсэн э, яг яадаг гэж хэлсэн шүү дээ те. Сонгуулийн ч гэсэн одоо ингээл баг нэр ингээл мапантаа болгоол зүгээр л хамаагүй өөртөө ялуулаа шагаа те. Нөө нэг Монгол толготны 100 эрхэм дээр хэлсэн шүү дээ. Инх баяр. Нөө нэг 2008 он 7 сарын 1-ний яага болсон байх гэсэн чинь уусаа хувьсгалт намч гэсэн сонгуулийн машинуудын ингэж яасан хактсан. Ардсан намч гэсэн хактсан. Хоёулаа л сонгуулийн дүнд яасан мас нөлөөлсөн. Яасан. Тэнгүүтэй л яг яагаад торхирцсан л юм шиг л ард ирэгдэх те. Зүгээр яагаад торхирал Үнэхээр баг баг албаар ингээ өөртөө ингээ өөртөө зорилгоо төлөө баг. Тийм нэг юу. Тэгж бослог гаргачингуудаа одоо бол тэгээ бослог угаасаа гарахгүй шүү дээ. Амар гарахад амар хэцүү болчих. Тэр үчиг гаргасан хүмүүс шорон мооронд байсан шүү дээ. Аа. Тийм гот одоо ингээ хүмүүс бас юм бас ихэр ингээ шорон мооронд орохоос айж магаад хүмүүс тэгсэн шиг сан. Тэр үед ихтэй нэр яалчгүй амар олноорын шоронд гэсэн тий. Тийм. Тэр үедсэн бүх хүмүүсийг баг шоронд хийсэн шүү дээ. Тийм. Одоо ч нөгөө юу ингээл ойдлон болоог ингээл зүгээр өвж мөнгөл бүр амар амар навшин навшин юмнууд ингээд хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ингээд л өөрөөс бослог мослог гас гарахгүй. Дээрэд бүр бослог амар гардаг гэсэн байл шүү дээ. Аашна зураг мураг тий. Бөө хүмүүс ингээд зур талбай дээр суудсан. Гэхдээ одоохондоо яг нөө нэг яг тийм юу аахгүй байгаад байхгүй. Тэр үед чи яг тэ нөө нэг ардсан намыг дэмжижсэн яг сонгуулиар дэмжижсэн хүмүүс яг ардсан намыг ялгахчихснаа гинт ялагдсан ялагдж малагдтал тий. Хувьсгалтаа ялал яаж буцаал нөгөө нэг ялагдаагүй буцаал яг засгийн эрхийг барьж марахаар болол тий. Улсыг олон юу юм ягаал яг тэгсэн чинь шууд ардсан намайг дэмжижсэн хүмүүс амар уурлал талбай малбай дээр очиод яг тэрийг нь жоохон ингээд төрхэрсэн л баг хүмүүс жоохон. Ямар ч юм тийм бослог донд тэгж юмэг тэгж амар яадаг одоо тий төрхэрж ингээ хүмүүсийг ингэж бүр юм вандализм хийх хийхтэн төрлөгдөг тийм тийм бүлэг яг тийм хүмүүс ер нь байдаг гэж л Америк Америкч гэсэн нэг нэг ингээл жоохон ингээл Тэгээ зүр 50 ийм жигсаал литр болж штэ тий. Айл бэлгээ. Бэлгээ бэлгээ. Анташ. 50 жигсаал. Харин тий. За 50 жигсаал болж хат нэгэд бүр ингээд тийм цагдаагийн гуталтай зөө. Цагдаагийн бүрийн гуталтай. Гэтэ дээгүүрээс жирийн хувцтай. Баахан цагдаагийн гуталтай баг нар цонх мон хагалж маглаад ингээ бүр ингээ зэг 50 жигсаал болж хахт бүр ингээ төрхирж байгаа байхгүй хүмүүс дунд нь албаар ингээ дунд нь албаар ингээ тийм машин чинь шатааж батагаад ч юм уу те яг тэрднэрийн ингээ цагдаа нар бариад гэтээ уус мэдэж жүжиглээ гэхдээ тэрийг зургийг нь авцсан мэс ихгүй яг ингээ цагдаа нар ингээ тэднийг яг барьж байгаа юм шиг яатсан тэгсэн зургийг нь авсан чинь тэр бүх баригдсан хүмүүсийнх нь гутал нь цагдаа нарынхаа гуталтай бүгд яг адилхан гутал өмссөн байдаг шээ яг цэргийн баг нь яг өөрөөсөө хотлаа ингэж те Тэнгүүд ч цагдаа нар нь орж ирж нөгөө нэг энэ юг бослогыг дарах бүр яг юутай шалтгаантай болчих жоох те. Эдгээр одоо ингэ юм сүйтгэж эхэллээ. Хэдүүл орох уу, орохгүй болохгүй гэл те. Нэг 7 сарын нэгэнд бас тийм байсан баха хэвээр. Тэгээ угаасаа тэгжсэн дунд нь бүр амирыг намынх нь юм байсан байсан гэдэг. Яа өөртөө шатаасан матаасан гэж яриад байсан. Тэг юу ч болсон мэдэхгүй те. Тэгснэ энэ юун дээр бистаа тэр нэг тэр үе чинь ерхий сайд нөө баяр байлуу да юм Үн тэнэг юм яриа шагаад яг юунаар гарчаад зургатаар энэ бослого бол зүгээр л архитаа холбоотой. Архил хүмүүнийг ингэж байгаа ингэж байгаа шүү. Гэтэ амар арх шааж харсан уу чи? А? Арх яасан? Одоо нэг хувьсгал намын байрны нэг давхартанд duty free-ийн тэм тэлгүүрээд гэсэн. Гэтэ зүгээр яг зүгээр тэр юун дээр нас хүмүүс зүгээр арх ингээ уугаш хүмүүсийн арх руу амруу нэг арх татгаж байгаа. Зүү арх арх юу зүгээр яг жоохон тэр зориг. Гэтэ яг нэр нэрэн гэсэн яг арх бол нөлөөлсөн баха. Яг нэг 0.5 авал нөлөөлсөн 100-аас нэг 5 Тэр чи гол юм тэгэл. Үгүй ихтэй чи бодлоор согтцоол тэгэл хамаагүй тэр үе чинь бүр амар утахгүй шаасан мэт. <clears throat> Гэтэ яг бүр яг тийм амар тийм өөмөө самуу болж хат дунд нь зүгээр юм маск өмсцэн заяо. Маск цааск өмсцэн зүгээр хувьсгалт намын байрнаас ингээ баахан компьютер компьютерийн хард диск миск баахан цаас мас бичиг баримтд нар ингээд аваа гарч исэн хүмүүс бас байсан гэдэг л шүү дээ. Яг мэдээллийн бас жоохон өөртөө хамгаалжсэн ч юмсэл өөр хүмүүс ч гэсэн ингээд авч юмал тий. Хэлтэй. За. Хойлоо одоо улс төрөөс өөр юм яриаг шин. Тэг ярихгүй бол болохгүй юм шүү дээ. Аа шин. Яаж өгч юм бэ улс аа шин. Тэр ч ах те. Гэтэ манахан аа шин. Манахан гэхдээ өөртөөсөө л эхлэе. Бие засаа төрөөс гэдэг шиг хэдүүлээ өөртөө эхлэе хөгжүүлээ өөртөө төлөвший. Юу ч юу ч болоогүй юм биш. Баахан юм муулааш. <laughs> Мэдхгүй юм аа муулааш аа мэнэ. Ийм шүү дээ ер нь бол. Ер нь бити бити тэгж заяа тамира. Аашаа. Мэн буулнаа. Муулсаар л байна гэж байгаа шээ. Тэгээ нэг өдөр яг өөр юм бодож амьдралтай гэж шээ. Гэтэ надад надад амар муухай санагддаг бас. Маний тийм амьдарч байгаа орчин бас их нөлөөлдөг гэж магадгүй те. Ийм мутаатай газар амьдрал тэгэл төгжрэл бүр амар хэцүү тэгэл ямар нэг байгууллага байгуулсан гот амар хэцүү тэгэл микрофон руу хүртэл заавалчгүй нэг таньдаг микрофон руу гараа. Таньдаг хүмүүнтэй байхгүй бол өөрлөгөө чиглүүлж. Таньдаг хүмүүнтэй байхгүй бол тэгэл ерөөсөн ажил ажил том юм бүтэж мөтөхгүй тэгэл хэцүү шээ. Тэгээ одоо арай гайгүй болж байгаа. Арай гайгүй болж байгаа. Яг нэг тийм нийтийн үйлчлэгээний тийм төрлийн юмнууд тэгэлх. Үүр яг тэр юм мөн л жоохон юутэй ч магадгүй тэр одоо Тэгэл лалрын юмс байж л байгаа. Гэтэ яг бас дэвдээ бас ажиллаж байгаа л да. Вэн <laughs> чам ярьсан шүү нөгөө нэг юун дээр иргэний бүртгэлийн газар нөгөө очролж ирсэн нөө. Аа яасан гэж. Яг нөгөө тэр тэнцэж ямар ч тэр нөгөө дугаар мугаар гэж байхгүй. Зүгээр л дээр биш нөгөө ингээд. Одоо ч гэсэн үү? Тийм. Яг л жигсаж яадаг. Стандар чинь тэгээд нэг нэгнээдээ жигсаад ингээд яг очилчихгүй зүгээр. Жохон хажууд хажуунаас нэг хүн үсэн. Жохон ингээд ойрхон зогсчихсан. Бөөрхийн юм үсэн шаач нэг. <laughs> Яг нэг урд нь яаж ингээд юу ч мэддэхгүй. Нэг игнэ биш. Бөөрхийн нэг зүгээр авгаа зүгээр ингээ ингэж яг амар уур зох дөнгөж орчихсон уур зогчжсэн ингээ буцаж юмхта тойрж эргэлж ирсэн дахиж буцаа буцаж тэнчэн очиж мочаа бүр тэгээд ижсэн бүр зүгээр л хамгийн урд нараа зөөр өөрөө юм хийлгэчдэг шсэн тэгснээ бүр амар утсан ш түрээ <laughs> шааш тийм юм ба би хилээ шаачдаг ш зүгээр нэг өргөө кинотеатрт би билет авчихсан чинь нэг залуу би ингээд нэг хүний ард зогсчихсон байхгүй Тэгсэн чи яг яг тэрний өмнө би яг баг 3 дахь 3 дахь нь эсвэл 3 үнний 3 дахь нь байсан чи яг эхний хүн ингээд яг очиж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи яг тэр эхний хүн бит хоёрын дунд яг ганц хүн л байгаа шүү дээ. Яг ганц хүнс чажидлаас нь яг нэг залуу ирснээр яг тэр миний урдлын хүн би хоёрын яг бит хоёрын яг дунд нэг сонин яг яг миний жоох урд орох гэдэг юм шиг зогсоо шаа. Хажууд чинь зоосон сэн нэг. Тийм нэг сонирхдаг мэддэггүй л үүсгэж шагаа тий. Гэтэ жоох яг миний урд ингээ орцсон. Тэгэл би ингээл харчаал идсэхгүй тэгсэн чи яг эхний үн яг дуусаад хоёр дахь үн яах гэсэн чи яг тэр зай гарч байгаа шүү дээ. Яг тийш яах гал би яг бас миний хажуу зогсоод байхгүй. Тэгээ яг тэр хүн болол яг миний ээлж ирж байгаа байхгүй. Тэр залуу ингээл яг очсон чи би шууд хөшөөж ойчролцгол та гэсэн чи. Надраа нэг муухан харснаа зүгээр ингээ хүлээгш. Яг би хэлэг байсан бол тэгэл шууд Тэгээ залуу малуу байх бол ургаас хэлнэ л дээ. Сайн хэлэх хэрэгтэй. Хөгшин өмгтэн бол бас нэг бас хэлэх юм шимшиг. Хэцүүсэн. <laughs> Гэтэ тэр хүнээсээ шалтгаална л та тий. Жинхнээсээ жоохон хөгшин хүм юм байл жоохон оролцсон тэр ч тий. Яг тийм ч хөгшин биш л дээ. Авгаа авгаад ирсэн л та. Аа. Тэр ч идэм ч үст. Нэг удаа би нэг яг нэг <laughs> цагаан сараарч н урбаникийн Тэжээж өнгөр хүмүүс айгүйх айгүйх урбаникас хүмүүс айгүйх нөө юм уу авдаа штэ. Салаад. Салаад өдрөө. Тэгээд өөр амар очор айгүй очор үсчихсэн байхгүй юу? Донайски салаад. Даршилсан нөгөө. Бид нар нэлээ одоо ингээ очорж очорж байгаа. Яа ингээ орсон чинь зүгээр л нэг авгаа ингээ чинээгүй ингээ шага. Юу ч болоогүй юм шиг ингээ жисэн зүгээр урд орохгүй зүгээр дөнгөж орж ирсэн заяа. Дөнгөж орж ирсэн. Яг тэрэн шиг. Яг бидний урд орохсон чи зүрээч хөө та бидний орд байсан гоо. Барьж онгота түлхээ бүр аршаа оруулдаг. Тэгэд гоё байсан шүүр. Тэгэд ээж ээж жаал сайн яаж нэ. Тийм. Тийм тиймэрхүү юмыг бас Тэгснэ хэлж явах хэрэгтэй юм шиг байна. Бидний ард тэгжиж л яг тийм байдал алга болно шүү дээ. Тэгснэ л яг бидний ард орцсон л доо. Яг бидний бидний ард байсан хүмүүс юу вэ? Та инжиж байгаагүй шүү дээ гэсэн чинь нөгөө их зүгээр зөв сонсоогүй юм шиг ингээд сан жүжиглэж байгаа тийм. Йоо. Тэгэд хийж байгаа л би би бүр өөрт нь хэлж явах юу вэ? Та чинь инжиж байгаагүй шүү дээ гэсэн чинь ингээд зүгээр сонсоогүй юм шиг зүгээр байгаа шээ. Бүр гайхац шүү дээ. Тэр хүн бол зөвөр юу ч тоодгүй хүн байна те. Юу ч яажсэн ч хамаагүй зөвөр энэ амьдралыг зөвөр видео тоглоом шиг амьдрдаг хэвээр тий хамаагүй шат. Тэр зүр тэр тэр юм хөтөн зүр робот гэсэн бол ингээ гэрд ингээ хүн өдөрч байгаа. <laughs> Хайр гэргийнхний робот. Ста метадарч бол тэр юу ч тоодгүй шүү дээ. Тэр шиг. Яа, ихтэй бас тийм тоодгүй хүмүүсийг харахаар лалар шат шүү. Тэгээд яг тийм хүмүүсийн дунд байнга ингээ тийм хүмүүстэй харьцаад байвал өөрөө бас яг тийм болчдөг те. Өөрөө бас яг жоохон ингээ шууд ингээд дайлж дур мур зурах тий. Зүгээр угаасаа хүмүүс ингэдэг юм чи угаасаа. Машин барьж явахдаа л яг тэгдэж штэ. Э, ингээ машин чи оролдгүй штэ тий ингээ нэг нөө туслах замаас ингээ гол зам руу ингээ орохгүй машинд оролдохгүй хурдалж хурдлаа шагаад тий амжихад Тэнгүүд яг нөгөө талд нь яг эсрэгээрээ яг би бас ингээд явж байхдаа туслах замаас орох гэж байгаа машинууд харагдсан шууд огяс орчих урд дур нарчих гэж бодсон шээ. Яг тийм шээс. Тэгэхээр яг бид бүгдийг нэг л хүн байгаа байхгүй. <laughs> Йоо ингээд юун дээр үнэл хэцүү шалгалтай нэг ямар ч гэрлийн дохоогүй ингээ хоёр урсгал ингээ зөв нийлж мэлчгэрэг. <laughs> Тэнгууд ингээ уугналыг дөрвөн зам дээр яг э, юг болчихлоо. Тэнгууд хүн болгон ингээ зур урдуур ингээ яач гашаад байна нэг. Урдуур өөргөл бодчих гашаад байна. Яасан ингээ ингээ ингээ шүлж шүлж зөөр. За би ингээл гарч тэгэл болоо. Тэнгууд л лаар бүрэн зүр. Тэнгууд яг бүр тедэр шиг гэ бүр яг бүгд гарах юг болчихчих тийм. Гацаа өсчдөг тийм зүгээр өөрөөр чинь. Тэнэг тэнэг байдал үүсдэг шүү дээ. Бүр хойноосоо ухарч л яахгүй бол тийм. Тэгэхээр бүр яг бүгд хин ч ялахгүй байхгүй тэр ситуацтай бол. Тий. Тэгээ нэг юунд яжсэн гэсэн шүү дээ. Голландд аа нэг тийм судалгаа яг тийм туршилт хийсэн байна л да. Энэ бүх юм замын тэмдэг юмдэгтэй хурдны тэмдэг юмдэг гэрлэн тохиом мохоо бүр ямар ч юм байхгүй зүгээр л зам болгосон юм байна л да. Нэг жижигхэн нэг тийм хотыг тэгсэн чинь тэр авийнх нь юу н багассан гэж аахгүй аваарынх нь тоо нь багасаад хүмүүсүүд нь хоорондоо арай жоох ингэж ойлголцож явдаг болсон нэг хүн гараал нэг хүн гараал нэг хүн гараал зүгээр ямар ч гэрлэн тохио байхгүй тэгсэн мөртөө зүгээр яг хоорондоо ингэж ойлголцож ингэж хурд нэг э, замын одоо нэг машинуудын хурд нь багассан ч гэсэн яг нөгөө нэг юу н урсгал нь илүү сайжраад тэгээ амар хурдтай явж байгаа л зогсоол хурдтай явж байгаа л зогсохгүй нэг л хурдаараа ингээл ер нь ингээл яваал гэдэг ч юм тэгээ зогсохгүйгээр яг тийм болсон гэж аахгүй тэгсэн чинь Монголд бол энэ бол ямар ч бүтэхгүй юм шиг тийм яг зүрл манайхан чинь зүгээр л тал газар шорон замаар хоёр машин мөргөлж зүр мөргөлдөг шээ. <laughs> Хоёр мотоцикл бас мөргөлж исэн гэсэнтэй шинээрээ. Тий, тий. <laughs> Зүгээр мотоциклтэй биз та. Зүгээр л тийм бүр амар хэцүү. Чи одоо бодолтой тийм амар өргөн газар нутаг зүгээр нэг ганцхан ямиг очиод яг очиод мөргөж идэх шат. Зүгээр зүгээр хажууд тишгээ ингээ ороод ингээ яачхаар зүгээр ялагдчихсан шаттай. Бүр ялагдаад амар тийм амар гутамшиг мутамшиг дорч морч ойлгод. Амар эготой юм л та тий. Би одоо тэг зам тах юм уу те гэж. Энэ муу юу юм? Тэр гэж биш. Яг л тэгдэш. Харин тэгдэг. Амар машинаар машинаар явах ч бас хүмүүсийг жоохон яадаг баха. Стресс. Одоо ингэ нэг тусгаарлагдсан орчинд байгаа шүү дээ. Машин дотор ч яг өөрийнхөө л нэг жижигхэн зайн дотор. Тэгэхээр нөгөө хүн одоо тэ яриан сонсохдохгүй яахгүй. Тэнгүүт чи ингээд жирийн хүмүүс бол одоо ингээд годомжинд арай жоохон арай жоохон тэгэн шүү дээ. Арай жоохон гайгүй одоо тий зүгээр л ин алхаж байгаа хүмүүс бол арай өөрөөр биентэйгээ тий тэгж амар урд дуур нь орж марж амар бат даамн гэж шууд орилж мөрлөхгүй штэ тэр машины цаана байгаа болохоо тэгэх тэгш ерөөсөө хүн орж ирч чадахгүй болохоор тий хэрэлдэж мөрлөлөө би минийх үг мөнгө сонсч монсохгүй тий хамгийн навшин яг яг явхахаа өмнө нэстэ ингэж ингэж ингэчээ явах навшин тий яг зүгээр яг ингэ догсож байгаа тажигаар явхахаа өмнө ингэж стам тэр гэсэн шууд хурдалж явдаг <laughs> Тэр яг тэр хүнд буцааж яг те хариу өгөх. Хариу өгч чадахгүй. Яг намайг яг шаачаад маа салавч гаргач яг яваад ихтэй ч байхгүй те. Тэгэхээр бүр улам уур үрж шам. Ялуудаш. Зарим машинууд бүр амар яад өрсөлдөөнтэй явдаг те бүр хойноос нь яг нэхэж очингуудаа хажууд нь гарсна. Шууд урд дуур нь шааж байгаа те. Тийм тийм амар. Урд дуур нь орсон шууд огцон тооронсолж ороолаа шээ. Нэг хоёр нэг халтуур миний халтуур зүр тагсан байхгүй юм чинь. Нэг нь ачлаа урд дуур нь орчлоо да. Тэгснэ цохоо машин аваад байгаа хэрэглээ шүү машин барь чаддсан мөч юу юм гүлэг мүлэг гэсэн зур урдуура би минийхээ урд оронгот тооролж оруулаа гэнэ бүр уралдаж байгаа юм шиг шаасан дээр бяцхан мөрөг зүр аим дүвэл шээ дүвэл өрсөлдөөн хийш тийм нөгөө зөөр бүртээ бодоод тахт нэг тэгж яагаад тэгж амьдрах хэвтэй ингэж бодогдож байгаа хэвтэй те. Хүн зүгээр л зүгээр л байл та. Яг тийм юм дуртай юм болов эсвэл нэг тийм дээр үдмэд байлд юм өрсөлдөж хүмүүс байлд тийм юм бай. Тийм байдаг л хэвтэй. Хүн тийм өрсөлдөх. Тийм нэг бас нээр утгагүй шатагтай ингээд нэг өрсөлдөөн бол ариун тэмцэл. Одоо ингээд хоёр урсгалаа зам дээр ингээд нэгэнтээр машина тавьсан байдаг шүү дээ те. Машин шиг тавьсан. Тэнгууд нөгөө нөгөө яг нөгөө урсгалаар ингээд явж байхад нь бүх хүмүүс явж байхад урдаас нэг хүн ороод ирдэг. Хоёр Яа тэгээ шо гацдаг. Тэгвэл нэгнийх нь ард нь ямч хоо хоосон багт ч юм. Ерөөсө хурахгүй тэнх нөгөөх нь ард нь ингээд зөндөө машинууд ингээд амар олон бараг урсгал үүссэн баг ч. Нөгөөсөө ч хурахгүй тэнхтэй шагаа те. Бараг бүгдийг нь ухруулж байгаа өөрөө гарч тэгээ явах гэдэг юм ааш юм. Гэтэ тэгж нөхөө тэгж уудаж уудаж байгаа. Яг өөрт нь амар новшин санагдах л болтой те. Гяс гарчихвас за би л ухрах болж. Гэтэ бүр амар удажж ухардаг шүү дээ. Бүр те удсаар хагаад араас нь машинууд ирээ. Тэгээ бүр хоёр <coughs> хоёр усаа зүгээр л ингээд зүр төгжрөл бүр нөгөө Бөөн стресс сигнал аим болоо. Жинхэнэ тэнэг мал шиг удаан байгаа байхгүй. Тий, тий. Мал шиг шатж байгаа байхгүй. Тэгээд яг нөгөө талын хүнд нь жоохон яг ялагдл үлээсэн юм шиг тэгээ санагдах байх. Тэгээ яг үнэ тэр бол ямар ч ялагдл юу ч биш. Ямар ч утгагүй юм шүү дээ. Тэг ямар ч утгагүй. Юу ч юу ч алдахгүй. Эцээстэй юу ч алдахгүй болохгүй. Ядаж ядаж нэг улам өөрөө тэгж удаж өөрийнхөө цагийг үргэн шагаа тий. Бусдын цагийг ч гэсэн үргэн шаа бүгдээрээ л хохирош байгаа те. Ямар ч эсвэл ингэдэг болно. Манад яг тийм л юм болж. Би ганцаар хохирохгүй бүгд л хохирно хохирно. Харин те. <laughs> Бүгд хохирох хэвээр шас. Тэр нэг хятадын юу новшинтэй дээр нэг дохыг бүр амар ихээр дараасан гэдэг нэг шидний чигчлөөрээр тогтой хүмүүс өөр ингэдэг ресторан одоор ингэ цус цусаа ингэ гаргачихад наачаад ингэ орхио буцаа гараа яваад байдаг. Тэрнээс болоод тох тусах. Амар туссан гэж тарсан гэж л та. Хятад шүдний чигчлэрээ. Тэг шүдний чигчлэрийг авангата өөрийнхөө ингэж бойлоод жоохон зоч тус гаргачаад тэг буцаагаа ичдэг. Тэгээ нөгөө тата тэрийн тед хүн өөр шүднэ байгаа тэгэл шууд авах. Тэгэхийг бүр амар. Тэгсэн хүмүүсд нь тэгэл шууд авах. Угаасаа борох юм тэгэл бурхан мурханд амар ууралж муралсан юм тэгэж. Амьдралд гомдоо шалчдаг. Би яхараад ганцаар ингэдэг ингэдэг. Миний амьдрал. Монголд ч сонсно нэг юу л хоёр Африкийн нэг хоёр өстө ирж тохыг Монголыг тараасан араас тэгж өрөөд тэгээд идэв шүү. Монгол ирсэн яхаа аваад тэгээд шаад. Тийм. Ирэхэл надад тэгж яриадсан. Гэтэ тэр баг үнэн баг хөө. Мэдээж гадаадаас л орж ирсэн баг шүү. Анх Монголд. Тэгээ бас өөр тэгээ одоо ол болохоор нэ гадаад мададаар явдаг Монгол яхнууд байгаа зү Макао өнтрээр. Тэд нар ч бас тогтцож Монгол руу төрчмөр. Буцаж Монголдоо ирж дотооддоо дох тусуулаа шүү. Йоо тэр нэг юу би нэг Тэгээ Монголын эрдэмтэн дохын вакцины гаргасан гэж л шүү дээ. Тийм тэгээ бүр доршиж үзээд заяа. Яг хүмүүст яг тэрийг яагаад гэсэн чинь одоо нэг дархлаатай болцсон тэрээс. Уус нөө юм өнөд амар амжилттай болоо тэгээ бүр Америк Америкт очиод бүр яг гарах гад гэсэн чинь Америкуд нь яа тоогоо өгсөн. Өөртөө яг вакцина гарах гэж. Өөртөө юм ийх гэд. Тэгснэ Таиландд эми үлдвэртэй гэдэг. <laughs> Алтар гэдэг нэг Тэгээд нөө монголчууд ч юм уул нь бүр бас гадаад бас сайн явдсан шүү дээ. Олчингуудаа нэг эрдэмт нь германд илүүтэй нь зүгээр нөө алмаз эрднийг зүгээр л шууд хиймэл аргаар гэтээ яг цэвэр алмазыг хиймэл аргаар гарах тийм технологи юу нээж мэйгээд бүр юуны шагнал шагнал магнал хүрсэн. Америк мөрч нөө Стэнфордын их сургуульд Монгол профессор энэ төр багшлж багшлт юм л шүү дээ. Цүмийн физикл юуны физикл гэдэг юм яг заадаг мундаг мундаг мундаг хүмүүс байгаа хөөцөнд. Тэгэл яг тэр тийм хүмүүсийг одоо манайхан өөрсдөө яаж чадахгүй те. Тэр яг нөө Тэр хүмүүс Монгол асуулт нэг юм уу recognition энэ тэр юм авахгүй штэ нэг сөрхий. Үгүй монголчууд тэр хүмүүсийг өөртөө амжилт ашиглаж чадахгүй гоос те. Монголын одоо одоогийн энэ одоо удирдахчд. Түр дугаасаа тэгэл ямар тэр стандарт гараашаа. Ингэх ёстой гэдэг. Одоо чинь тэр дохын одоо нөө нэг тэр монголчуудын илэгний э, БЦ вирус өтер гэдэг чинь тэрний эсрэг бас вакцин тэрний вакцин вакциныг гаргацсан гэж аахгүй тэр алдар гэд алдрууга тэгсэн чинь тэрийг бол ингээд зүгээр Монголдо одоо бол Таиландд үйлдвэртэй гэж аахгүй Таиландд өөрөө үйлдвэртэй заяа эми үйлдвэртэй тэгээд ингээд яадаг тэнгуүтээ одоо ингээд Монголдо бид нэр ингээд үйлдвэр яагаад Монголоосоо бүр хятадын 400 сая хүний зах зээл рүү гепатит Б, С вирустэй те тийм хүмүүс хүмүүст одоо ингэж зарах тийм амар зах зээл байна. Зүгээр л им им им тийм юмараа хүртэл ингээл амар те амар ашигтай тийм юу байгаад хат одоо тийм тийм үйлдвэрийг барихад баг зөөр нэг нэг тэрбум төгрөглөдөө баг тиймэрхүү зөө 1.3 сая доллар мал ч юм нэг тийм зөө тэр чин баг 2 тэрбум тэрбум бага шүү дээ те тэр жи тэр бодолтой нэг оюутны нэг жилийн мөнгө 101 тэрбумаас тийм үйлдвэрийг хэдийг барих уу те. Угаас зүгээр. Яг тэгэхэр амар тийм буруу зохицуулт хийх юм байна. Тэр бэндэл улсдар дуурал явчихдаг шүү дээ. Харин тийм. Тэр зүгээр тийм наа тийм наа чинь гэл ер нь зөндөө амар айгүй ашигтай. Би ер нь амар гэж хэлээ ер нь ёо. Эхээ болмоор байна гэж. Миний дэ үгийн сайн амар буу муу байна хаста. Монгол ном их унших хэрэгтэй. Харин тийм сайн унших хэрэгтэй. Тэгэл <coughs> ер нь зөндөө амар айгүй ашигтай юмнууд монголчууд зүгээр л байгалах юуны алмаа алмаа зөвлөдүүлдэг болчихвол яг уу алмазын тийм одоо нэг Америкийн Tiffany and Co гэл те Амер тийм алмазын бүгж мөгсний тийм юунууд өгч та те Монголын тийм Монголд Монголдо тийм үйлдвэр барайл зүгээр ихтэй жинхэнэ алмаз шүү дээ те тийм үйлдвэрлэдэг болчихж байгаа болдго юм бол зүгээр яг тэрийг хий гэвэл те яг хий гэвэл эсвэл эсвэл мөнгө одоо те мөнгө хэрэгтэй бол мөнгөний ягаал сайн ягаал гадаадас хөрөнгө оруулалт моролт оруулаад те ингээд зүгээр яг боломжгүй юм бол биш шүү дээ тэр чинь. Эсвэл ингээд зүгээр л Монголдо үйлдвэрлээд гадаад зураг руу зардаг болж иж л одоо манай төгрөг одоо долларын юу арай буурах байхгүй. Тэгэхгүй одоо ингээд дандаа импортын юм аваад хар чинь бид нар одоо гаднаас юм бодлож авахын тулд төгрөгөө зараад юугаа доллар худалдаж авч байгаа шүү дээ. Доллараар юм худалдаж авахын тулд хинч төгрөгийг худалдаж доллараа зараа төгрөгийг худалдаж авахгүй шагаад байгаа байхгүй. Хинч гэж тэр нь Тэрнээсээ төгөрг төгөргөө зарах нь ихсэн болохоор э, их юмыг их зараад тахаар чинь ингээд үнэн нь буурчдээ шүү дээ тий. Их их аваад тахаар үнэн өсдөг тий. Одоо нэг э, эдийн засгийн хууль өгдөө шүү дээ. Яг тэрэн шиг л зөвөр бид бид нар гадаадаас их юм аваад үр үр тавиад ингээд юм ингээд байгаа болохоор л манай мөнгө одоо ингээд үнгүүдэд байгаа байхгүй. Угаасаа тэгсэн <coughs> мөртөө зүгээр яг зөндөө ашигтай юм. Ашигтай зөндөө амар санал боломж зөндөө байгаа. Тэгтээ зүгээр баг дээр гомсч Албаар тэгээд ер нь ашиг хэрэгжүүлдэг юм шүү амар ашиггүй юм даа шүү ийгээш. Албаар Монголыг бүр амар ядуу мадуу албаар хөгжүүлэхгүй ингээ байлаад. Бараг тийм байж байд юм шүү. Баах уу чи яриа. Гэтэ зөөр арай л зөөр зөөр маа багшлыг гэж ярьсан л да зөөр. Бас э, дээр гомч баг тал нь баг манай нурд хөшөө хөршин хүмүүс юм биш үү. <laughs> Тэгээ дээрэс нь бас нэг улсыг албаар ингээ ядуу ингээ байлгаад гарчна. Олон дээр нуулцурчтай айгүй ашигтай. Тэгэж өөртөө ярил. Гэхдээ тэр бол бүр зүгээр шууд шууд улсын хурлын гүшүүдийг бүр зүгээр 100% бүр яг дайсны хүмүүс ингээд олгож ярьж байгаа. <laughs> Харин тий. Үгүй зүгээр энэ бол зүгээр л яг системийн л алдаа баг. Яг тоглоомных нь алдаа бол алдаа алдаа нь тийм тий. Тэр дотор нь тоглож байгаа хүмүүс нь бол яг зөв хууль зөрчил байгаа хүмүүс л агалах л та. Хуулийнхаа дагуу уулын тоглоыг цэвэрхэн ийм системтэй бол тий яг ингээл хүмүүсээс татвар авлаа тэр татвар нь нэгч төгрөг дундаа ингээ алдагдахгүйгээр яг хэрэгтэй юмудаа ингээ зарцуулагдаад байвал тий яг хүмүүс ингээ болно штэ ингээ яг тэр хооронд л ингээд тий яг авсан татвараасаа нэг тал нь очиод ч юм яг тал нь зүгээр нэг тэр дундаа ингээд дунд нь байгаа хүмүүсүүд нь ингээд хатсаар агаад ингээд ягаад тэгээд байгаа болохоор яг болохгүй юм шүү. Яг тийм тийм системийн л өөрчлөл тэгэх боломжгүй болгоол яг тийм зөндөө том. Гэтэ яг тэрийг зөвхөн шууд ингээл ганц яг шийдчих юм биш л байх л та. Хойло нэр ярьж ярьж байсан. Шо буцаад уустрлаа орчдөг хийсэн да. Тийм. Гэтэ одоогийн энэ амьдарч байгаа маний тий юу бол тэгээс яг ирээдүй бардцгаар байгаа сте их шах. Замби яхын нүүр шиг л бардгаар байгаа сте их шах тий. Тийм юм. Одоо хитэд л бол хитэд болоо шийдчихлээ яах вэ нэр. United Nation Монголчин бүр одоо бол болохгүй л дээ. Шээш. Тэгэж амар хүмүүс Тэ нөө нэг юу гэж яриад байдаг шүү дээ. Нөө нэг одоо Нио либер Нио колоничлол гэдэг. Тэ. Тэр үед одоо шууд эзэлдэг гэсэн бол одоо бол яг жоохон банк банкаар орж ирэл тэ. Компани компаниар орж ирэл. Дипломатик аргаараа. Тийм зөв бизнес маягаар юм ин хөдөлтөж аваад өрөнд оруулж яадаг тэ. Аа. Бас э, тийм нэг юу хятад бол бүр амар мөнгөтэй байхгүй одоо бол хятад бол дэлхийн бүх юмыг үйлдвэрлэж байгаа шүү дээ баг. Тэ. Тэгэл э, юм үйлдвэрлэл зараал зараал ингээл хүмүүс хүмүүсээс ингээл мөнгө аваад байгаа шүү дээ. Тэмүүтэ тэр мөнгөө амар их мөнгнөөсөө ингээ зээл болгоол. Уусаа яг өөртөө ашиг олыг байгаа шүү нэг. Тий. Тэгэл тэр мөнгнөөсөө бас жоохон зээлмэл өгөөл хүмүүст ингээл жоохон жоохон яагаал те өөрсдийнхөө одоо ингэ нөгөө нэг монопол дээр байдаг шүү дээ. Их мөнгөтэй болчихвол амар. Багууд тоглолт шүү дээ. Мөнгөтэй байсан. Мөнгөөр тоглоо шаагаад. Зээлээ тусалж баслаа. Эсвэл ер нь ямар ч там тоглоом тоглоом дээр тэгэл яг хамгийн амар мөнгөтэй нэг жоохон амар станч баавар шахаад байдаг шүү дээ. Тэр шиг. Тэгэхээр яг нөгөө мөнгөгүй хүмүүст нь бас амар хэцүү болчихж байгаа шүү дээ, тий. Яг одоо мөнгө багтай хүмүүсүүд нь болохоор монополь дээр тоглож хахад нэг нь бүх мөнгөний ингээд монополдод ингээ хураачаар амар хэцүү болчихсон. Нөгөөт нь нөгөөт нь баг ялах боломжгүй болоо шээ. Чи болоо шээ шүү дээ. Яг нөгөө нэг татгалцахын аргагүй санал болгоо шаага тий. <laughs> хотод бол зөндөө мөнгө байгаа ш. Тэр мөнгнөөсөө зүгээр ингээл зүгээр энийг зэглчих баг хүүтэй. Тийм аа. Тэгэл тэгэд гэж болоо хэцүү. Тэр та хэд өгч штэ уусаа. Тэгэл өгч санаа зовлтгүй <laughs> ааш. Өгч чадахгүй болонгот нь тэгээ. За за тэгвэл тэгэл. Аа за хатар матраа өгч. Тэгвэл дахиад зээлчих ааш. Бүр өрийн бүр гүн рүү ингэж бүр гүнлгийн өрөө. Алтууг ярьжсэн штэ нэг. Аа за тэгээд энэ өөр дэр маа хүүхдүүдэд төлчин л дөө. <laughs> Тэр уугаш ажиллаа шээ. Энд тэгт. Үнэн л дээ. Гэтэ тэрийг бас тэгж хэлэх нь бас арай л жоохон өөрийнх нь талаар бас ер нь бол хүмүүстэйг ойлголт өгч байгаа л дээ. Яг яагаад тэгж хэлж байгаа. Тэгж хэлэх шаардлагагүй. Ер нь тэгэл тэггүй арай л жоохон ирээдүйнхөө ихтгэл найдварыг л жоохон алдж байгаа байхгүй дээ. Тэр бол хүмүүсийн өрөнд орлоо шүү. Бид нэр өртөө төрвш жоохон хүмүүс одоо ингээд баг өртөө төр хүн болгонд ингээд яг үрийг ингээд туваах юм бол тий. Улсан нуусаа тэр шигээр өртөө яг тий. Хүн болгоо өртөө. Гэхдээ яг энээс яг гарах боломжтой. Энийг бол зүгээр яг яг л одоо нэг юм уу ажилтуржилт гэдэг байгаа шүү дээ. Юм юм үйлдвэртэй болол өөртөө юм аа. Одоо гэхдээ нэлийн үйлдвэртэй болж л байгаа юм лээ. Зарим юмыг хараа баярлтай юм уу бас. Юу юу гэл мэдээж тэгэр гарч байгаа юм. Ган ган үйлдвэрлэдэг болсон болсон. Өөртөө одоо хятадаас амар импортлдог гэсэн бол барыг яаж байгаа маа байгаа. Одоо дахиад нэг үйлдвэр өрчих юм бол Ноосны үйлдвэр Монгол болсон байгаа мó. Мэдгүй мэн мэдгүй байх шиг. Би зөв мэдээгэр үзсэн юм л ярьж байна л тэ. Тэрэн дээр нөө ган үйлдвэрлэдэг болсон манайхаа одоо ингээ тэ юм уу ийм төмөр мөмөр ийм юмнууд одоо өөрсдөө ингээ барилгаа юугаа яаж н цементээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг болж юм болж байна гэл. Ерөнхийдөө жоохон тийм түүхий юм уу материал маягийн юмнуудыг жоохон үйлдвэрлэдэг юм л. Дээрээ тэр юм байгаа бол бүр ирээнээс бүр хитэн тоонор амар ихээр авдаг одоо. Тийм. Хятадас яа хамааралгүй болж эхлэх хэрэгтэй байхгүй бас. Ер нь л хамааралтай болох гээд байгаа байхгүй тий. Гэтэ тэр хамаарлаасаа бас ингээд салхахгүйт өөрсдөө улам дарамтлаа шаачих. Тийм. Уус нэг том том зарим үлдэр мүлдэр юунууд хятад өөртөө өгдөг юм уу? Яадаг гэдэг чинь тэр. Гэтэ нэг ноос ноос ноосч амар түүгээр зарахтаа бүр амар хямдхан зард. Айгу хямдхан зард юм байна л та. Тэгээд тэнгуут нөгөөд нь авангуудаа зур боловсруулаад бүр бүр хэд дахин үнэтэй болгоод зараашаа. Тэгэхээр яг э, зүгээр Тэнгод нь үйлдвэрийн болохоор Монголд ерөөсө өгч мөхгүй яа яахгүй тэгэл. Тэгээ одоо тийм юм та болж байгаа гэж би найд сонссон юм. Тэгэж бодох юм штэ. Тэг хийж болно штэ. Ноос ч дээр үеэс л боловсруулдаг гэсэн штэ монголчууд. Тэрийг зүгээр яг механик арга руу оруулаад э, манайхан амир тийм ихгүй зүгээр л бэлий юм ингээ ашиглах гэж шахаад. Япончууд болохоор зүгээр дандаа яг за энийг яавал бид нэр хийж чадахгүй яг энийг өөрсдийнхөө гараар яг шинэ өөр арай өөр загвараар хэдүүлээ хиймээ гэл те. Одоо ингээл гууд машинуудыг харангууд дан Toyota-нууд л явж байгаа зү манад. Тэ. Toyota, Lexus, Lexus. Тэгэл тэр чинь тэгэл яг хизээ нэгэн цагт нэг хүн ингээл хийх анхнаас нь ингээл хийгээл ихэлсэн л байгаа ш тэ. Тэг манайх яг тэгж хийж эхэлж болтгүй зүгээр яг зүгээр нэг хийгээл эхэлж өөртөө хороо зүгээр яг хийж эхлэх хэрэгтэй. Надад л энэ Америкууд одоо ингэж шинэ бүгд өөрсдийнхөө ямиг өөрсдөө идэг те. Бүх машин, техник, зэвсэг өмсөх те. Бүгд өөрсдөө хийж гин. Оросууд ч гэсэн бас ингэ л өрсөлдөөл хөөрхөн өрсөлдөөл машин чинээс өөрсдөө гэл. Гэтэ Америкийг яаж гүйцүү. Япон, Солонгос, Молонгосыг бас яаж гүйцүү. Гэтэ зэвсэг өмсгэж гэсэн өөрсдөө гэл. Тэгээ өөрсдөө хийж гин гэдэг чинь л амар чухал واخгүй те. Хямдхан хамгийн гол нь Хүнээс судалдаж аавна гэдэг чинь мэдээж л алдагдталд орно шүү дээ. Солонгосууд нөө яасан юм бэл шүү дээ. Хоёр солонгос бол чуваагдал 50-д он солонгосын дайн бол 60-70-д онуудад яг өмнө солонгос яг нөө ягаал юм үйлдвэрлэж эхлээл өөртөнд аж үйлдвэржилт нэг тийм индустриализ яасан бэ? Залгаад том хөнгөлөөр. Нэччихсэн шүү дээ. За зөвөрлөгч шүү дээ. Гөөс ирэхгүй. Тэг өгч шүү дээ тэгэл. Хизээ ирэх вэ? Сүүн л үзтэй гэдэг. Билгээ. За. За би ярьж исэн юм аа боллоо. Биш нөө индастриал леви леви. Ааш. Солонгосууд өөрсдөө зевсгээ юм уу Америкийн яг тэр нэг юг дөөр хагаад одоо тийм гранит лончер мончер тийм базук тийм базук мазук тэр бөмб артиллери тийм их бом их бөө тэр юмнуудаа өөрсдөө үйлдвэрч эхлэв яг Америкч их сайн чанартай юм үйлдвэрлэдэг болцсон болцсон гэл. Тэгээ өөрсдөө үйлдвэрлэж гин гэдэг чинь л ер нь хуул эхэндээ жоохон хуулбарлаад ч гэсэн тэгээ шаах хэрэгтэй шүү дээ. Японч нэ өшөө солонгоч яг жижигхан газар нутгатай шүү дээ. Тийм. Тэгээд тэр газар нутгийнхаа баг юм 5% нь л тийм natural газрынхаа 5% нь л тийм natural resource та баялагтай. Тэгээд байгалийн баялагтай. Байгалийн баялагтай. Тэг ямар газар байлаа дээ юм том нөө яг далайн тэнцэн ерөнхий зад нь юу барих гэсэн юм аа л да юм. Усан онгоцны үлдвэр гангийн. Тэгсэн чинь нөө яг юунууд нь улсын юунууд тэр тэр газар бүр ямар ч юм тохиромжгүй хүн болон тэрийг эсэргүүцэл бүр үгүй мөгөл бүр өөрөө бүр тэмцэд тэмцэд тэмцэж жагаад яг тэнцэн үлдрэ ингээ байгуулсан чинь тэр нь баг эйгүү том улсад нь бүр амар ашигтай байсан гэдэг. Тэр үлдрэ үлдрэ. Юу нэг ингэж л ярьдаг л гэж одоо манайхын ч одоо их э, уулуурхаа муурхаад юмд амар анхаарал хандуулдаг шүү дээ тий. Тэгсэн чинь ер нь яг тийм амар баялагтай улс орнууд жоохон тийг тийм дутаг одоо тийм юу гэдэг юм л та сул тал сул тал нь болохоор хитрхи тэрэн дээр анхаарат гэдэг бэлгийн юмтай болоо. Тий. Хитрхи тэрэн дээр анхаардаг харин солонгос молонгос те одоо Сингапур ч юм уу те тийм жижиг одоо ямар ч газар нутаг байхгүй ч юм байгалийн баялаггүй орнууд болохоор анханасаа шууд хүмүүсээ хөгжүүлэхэд Яасан. Human resource. Хүмүүсд нь хамгийн том нөөц нь хамгийн том баялаг нь нөөц баялаг нь болохоор хүмүүс болохоор хүмүүс чинь хамгийн их потенциалтай, хамгийн их баялаг бүтээх чадвартай юм болохоор хүмүүсийнхээ боловсролд илүү их анхаарсан анхаарсан. Солонгосууд бол тэгсэн гэл. Манайхад бүх бүх хүмүүсийн одоо юу ч гэсэн боловсролтой тэгэл чадвал дээд боловсралтай болохыг яагаад тэгээ ер нь хүмүүсээ их хөгжүүлсэн тэр хүмүүс нь дараа нь улсаа хөгжүүлээ. Манайх болохоор хүмүүстэй бас жоохон анхаарах арай л мэдгүй. Яг гоо дунд боловсрал бол сайн л да гэхдээ ихтэй сургуулийн боловсрал боловсрал нэг ямархуу яг яг одоо бусад тэ Америк л гэж байна гэж байна. Ер нь Америк, Европ, Европ одоо энэ хөгжилтэй орн Япон, Солонгос, Молонгос тэр хүмүүсийн их сургуулиуд нэг юу хийдин те шин их сургуулиудаас л одоо ингээд шин шин одоо санаа гарч ирээ шин туршилтууд тэгэл те их сургуулиуд нь баг тийм ажлын нэгтэй. Америкт би ямар арктик лентер уншингууд тэр их сургуулиар тэр юг туршлыг хийжсэн мэжсэн гэдэг. Айгүй э, судалгаа модлгаа тийм юмнууд яг нэг улс орх орныхоо яг техник мэх нэг юм юм те хөгжүүлэн шагаа. Шинжлэх ухаанд яг хөгжүүлэх юм нэ их сургууль нь хийдэг байгаас те тэгсэн чинь манайхд яг тэгт юм уу үгүй юм уу сайн мэдэхгүй л байна гэж. Лавдаг боловсралтын юг айгаа шүүмжлэл гэдэг шин Монгол. Энэ нь л Аа. Салбарыг бол зүгээр винийг хэлэхэд зүгээр нэний танилаад байхгүй юу? Тест сурдаг. Тэг хичээлдээ ерөөсөө явдгүй заяо. Бүр ерөөсөө явдгүй. Манай найз нь болохоор манай анги. Э, тэдний анги. Тэг манай найзлаар ярьж байхгүй юу? Хэн болохоор э, хичээлийн эхэнд нэг харагдана, бүртгэгт нэг харагдана. Хичээлийн дундуур саксын тэмцэнээр нэг харагдана. Тэг хичээлийн төгслөөр нэг харагдана. Тэгсэн мэлс дүнгүүд нэл аяга гарчна. Тэг яа тийм мөнгө зөнгө өгд юм уу? Үгүй. Зүгээр л багш нартайгаа яриад л ойлгуулаад ажил мэл хийдэг л ярьцдаг ч гэсэн. А зүгээр мөнгө өгдөг ч зүгээр л ярьдаг ч. Тийм зүгээр гайхсан ш зүгээр. Тэгэхээр одоо юу гэсэн. Хөө HMS ч зайлш бэлгээ. Мэдээ зүмрд гарах уу? Ярьж гэнэ. 11 болчих. Ярьдаг шас те зүгээр л. Яриа л болоо. Тэр зур амархан байгаа зү. Мм. Одоо бас арай л нөө нэг надаа ингэж байгаа санагдав. Одоо өдөр тутмын ингээл гадаад яг хотод амьдарч байгаа минийд илүү л яаж гал та. Гэтэг энэ ингээл байгаа газараа ингээл яг байгаа л ингээл иргэн тойрон дандаа юм стресс ингээ байгаад тахаар яг хүн яг чөлөөтэй сэтгэж чаддаг байх яахан тэ өдөр тутмын нэг юмдаа бүр ингээд одоо өдөр тутмын амьдрал нь ингээл ядуу тарчиг марчиг те ингээл за дараагийн маргаашийн хоол яана гэж боддог байгаа юм чи ямар юу шинэ инновашн юу тийм санаа манаа бодох юу чинэр Facebook шиг тийм компани компани тийм баг мэдгүй ер нь жоохон тэрийг бодохын тулд эхлээд яг үндсэн эргэтэйнүүдийг хангацсан байх хэрэгтэй баг те масловын нөгөө нэг пирамид дэжтэй эхлээд хүн хоол хүнс Тий. Эхлээл үлсэж өгөхгүй нэг э, тангаад өгчгүй яжгаад дараа нэг хувцлаад тий хувц хувцтаалаа дараа нь ингээд арай өөртөө анхаарч эхэлж тий. Эхлээд материаллык юм хангаж штэ тий. Хамгийн оо суур юм нь бол э, тий. Суур хэрэгцээ тэр юм чинь зайлшгүй хэрэгтэй. Зайлшгүй хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь жоохон өөрийнхөө боловсролд анхаарч эхлээл. Дараа нь одоо тий бүр одоо буйны үйл мүлч гэдэг юм тий. Бусадтай ингэж яах амьдрах Манай болохоор яг тэр пирамидын яг тэр доор нь л яваад байгаа шиг л тэр хэрэгцээгээ л анхаарал. Манайх ч гэстэй тийм бас ягч тийм шилтэй. Мэдээж Монголд Монголд зөндөө баячууд бол байгаа. Э, дундаж давхарга бас бас байгаа тий. Бас ихтэй ядуу байгаа. Ядуу ихтэй дундаж давхарга нь нэг бол баяжаад нэг бол ядуу руу ингээ ороод дундаж давхаргагүй болоод байгаа болохос. Гэтэ дундаж давхарга бүх улсыг авч явдаг. Улсыг яг авч явдаг яг гол энэ тэр байхгүй. Монгол тэр нь баг хамгийн амар багасаад байгаа гэдэг. Тийм. Яг аим супер баячууд нь мангар баг, супер ядуучууд нь мангар баг гэдэг ихэнх нь яг жоохон дунд. Тийм. Амьдралаа зүгээр аваа явцдаг. Гэхдээ бас ингээ заавалчгүй авилга мавилга авах шаардлагагүй гайгүй цалин авдаг ч юм уу тийм. Заавалчгүй нэг тийм бохор бохор ертөнцид хутгалдахгүйгээр тийм. Шөний ертөнцид орохгүйгээр аашис. Мөнгө зүг идэж мэдэггүйгээр. Тийм. Өөр өгтэй. Шууд өгтэй яг юунуудын сайн болгоол цалингийн сайн болгонгуудаа авилга авах юм бол шууд цаазалдаг болох ч болтой гэж. <laughs> Зүгээр яг авилга авах боломжийн амар багасгаж байгаа тийм. Авилга авах одоо ямар ч мөнгө авах чаана мөнгөөр л дутагдахгүй. Гэтэ чи мөнгө идэх юм бол шууд таазална. Нөгөө нэг тийм Чингис хааны үеийнх шиг тийм амар. Юу авахгүй шүү дээ. Авилга авсан хүмүүсд ч юм уу тэгээд баг шормор яах ч юм шүү. Шоронд орсон аяга нэр аваад жирийн хүмүүсд яг тийм баг зэрэг хүмүүсүүдийг э, Гэтэ одоо л тийм тийм бас байдаг юм шиг л. Одоо том том бүр анилээ том том бүр гарууд болвол тэгэл шоронд орсон нэр зүгэл тэгэл гадаад тааш ажиж байгаа штэ. Гад гадаад ч юм уус имлэг имлэг. Шоронгийн дарга маргатай. Маа хөш мөнгөснө тэгэл. Тэгэл зур гарааш. <laughs> Хаяа бүр нэг бүр хаяа Монголдо зур 90 готтой зур шоронгийн сэллийн цаана нэг зург мурга ахуулж авах гэдэг. Би байгаа ш. <laughs> Чекин хийж юм шиг шаа та. Тийм маргааш нэг зур ганц цодаг. Тэгснэ тэг ингээ яг зөв нүүрнийх ингээ зураг мураг авахулсан шорон аим. Ингээсээ яг яг өндө тоороо мороо ингээ пицца мэт аим. Монгор май. Ингээ зүгээр те. Яг те Канадад очиж очоо шатсан те. Дөнгөтэй <laughs> зүгээр яг зураг авахлахтаа арталтаа зүгээр фоны зүгээр шоронгийн фон шангат те. Ингээ ингэж жоохон амир зовцсон царай гаргаж авахлж холготой. За наатаха өнөөдөр сондөгч. Ааш. Хин юу шоронд очиж ярилцлага аваа. <laughs> Яах гэж нэгдсэн бай гэсэн чинь ямар те би одоо бүр амар харамсаж чинь ямар их зовж гин үү. Ийм шээс те амар нийтдээ. Ашиг. Найдаараа тоглоод байд шүү дээ. Нөө хиний найзууд л вижн юу. Аа. Яг та гадаадаас нэг нэг хартан хоруулж ирж байгаа зур баригдчихгүй юу. Тэгээ шорон орхолцсон. Тэгээ аавар гарсан. Аав нэлээд том гар гэсэн чинь аавар гарсан чинь Аа уцаан гот. Өвсдэн өөрийгөө ингээ авахгүй махгүй амар уурлал. Тэгэл онгот нөө шоронд оржал хэд хоног гото шууд нөө юу явц. Нэг жил гараа шууд хотоос гадна юм амралтын газар гэсэн гэсэн. Тэнд чинь хамгаалт хамгаалттай. Тэгэл тэнд чинь яваад идэв. Тэгээ тэнд чинь зөв найзууд нь хүүх хүмүүхээ авцраал тэгэл шаалцсан болцаал. Тэгээ тэнд чинь явж идэв. Нэг сар хэдэн 6 2 3 сартаа нэг хот мотод ордог. Шоронгоч шүлэг авч гардаг шүү дээ. Тэр шиг тэгэл хот руу ингээ уцаж ирж байна. Тэ гайгүй манайдаг бол харин ч гоё цэвэр агаарт байсан биш үү. <laughs> Жага тэ цэвэр агаартай сайхан байгальд жага амарч байгаа тэ. Яа л гоё. Ерөөс өөд нэх өөдөхгүй штэ хаа юм. Тэгэл компьютер компьютер шээ даваалж байгаа шээ. Аа яа хүүхэн мөхөн авчирч шаа. <laughs> Ямар зүгээр амралч яцтай ямар гоё. <laughs> Нэг Монгол хулгатан дээр бол юм дэр угаасаа тэгж яриад л штэ. Одоо яг энэ авилга зогсонг бол яг хитэн том том амар эцэн гараадаг зур цаазаар авч иж өстэйгээ айлгаж иж л энэ багсна гэдэг. Тэгээд тийм байж магадгүй те. Тэр бүр яг үнэн баг. Яг л одоо бүр ерөөсөө шокнд ортол. Нөө нөө ч ерөөсөө айхгүй шааж байгаа шүү дээ. Жичгэн жом нууцг те. Энэ авсан юмнууд хитэн алахгүй бол те. <laughs> Баг ахт нэг алтгооныхаа гэрлэг асаагаа зэр жомнууд гүйлддэг өстэй байна. Ширэн дээр бүр 10 хэдэн жомнууд зэр. Жомнууд шүү дээ. Маа нохооны нөө усны савн дотор зөрөглөө осгоо. Бөөнөр шарвалчаад гэсэн юм. Живээ шараад. Зөр орцсон. Яг ч орчдөг гэсэн усан таймд дуртай. Сэлжид шастай. Баа нэг усамсанд орж байгаа усамсан дотор орцсон байж дэг гэсэн. Йоо. Лалар дээр. Гэтэ дэ би ч жоохон бахт баг айхаа болчихсон л та. Баян гарсараа. Тэ жомиг гэтэ нэрээ сайн устгасан шүү дээ. Ер нь бол бараг л бараг л устгалд оролцсон мэт тий. Одоо ер нь жом бэд юм уу? Байгаль ахта. Бүр бүр амстранд <laughs> гэж. Хожаар. Тэгээ манах стан яг манай гэрийн доотлолт нөө нэг доотлын юу ресторан бол эхлээ офисээс авахгүй тэгэхээр ресторан болсон чинь тэрнээс хойш бастай хулгантай болох шээс. Тэр нэг хоол мол байгаа болохоор тийм. Гэлээ би гэртээ баг бараг 10-а тулгаан алсан баха. Өөрөө гараар гэж. Зүгээр л юм умар цохиод алчих. Халах харах шаажсан бол яхаа устэн өстэй. Шааш ямар азар харах байдаг юм те. Өстөн ягаа ягаа сүүл мөлт те. Харах чинь бүр том ш төв бүр том юм. Одоо нэг хүний гар маш шиг юм ийм юм ингээ яашгаа. Йоо өстө бүр амар айх юм байна. Яаж ч амар хазч мазна хазангууд төрч амар хортой ш тас амар. Бохор бохор амар дээрс нь. Уусаа нөгөө Black Death ч юм уу ч угаасаа харахаар дамжигдсан гэхэр. Одоо хар тахлаа. Тийм хар тахлаа. Bubonic plague гэдэг. Тас нөгөө юу юунаар усан онгоцоор дамжиж ирсэн ч гэж. Тийм үү? Тэг би тэгж юм шүү дээ. Тэр тэгсэн баха. Гэтэ буруу шарж ич магадгүй шээ. Чи наа тийм үү гэсэн чинь би шууд эргэлзээ явчихлаа. Тэг ин далаа малатай газруудлыг харахтай байт юм шүү. Нэг арлыг зүгээр харахнууд эзэлсэн байдаг гэж л шүү дээ. Тийм. Нэг харах чинь дандаа нэг юм өнд одоо зав мав те усан онгоц онгоцор ингэж дамжиж ингэж яддаг байсан. Тэгсэн чинь яг нэг арал дээр харахнууд яг тэр осонгосоор дамжиж ирээл тэгэл тэр авийнхын зөр бүх экосистем тэ бүх эко одоо энэ байгаль орчных нь яг тэр зохицлыг алдагдуулсан, балансыг алдагдуулсан гэж байгаа юм чи. Очингуудаа шууд харахнууд нь арай ухаантай. Бараг бүгэн амтууд нь алж идэж мэтлээ. Тийм юм уу мэдээл одоо энэ тэр чембер юм уу баг тэр байгаль орчны цөлмөө шаацсан. Тийм одоо шоргоолцооч амар олоодлаа ингээл яг ганц ганцаараа шоргоолч амтан амтдаг орхамор өөр хамхаа дийлэхгүй шүү дээ гэж бод шарлж бөөнөр ингээ авч иж идэж мэдээд байдаг шүү дээ. Яг на харах чинь яг тиймэрхүү мангар олоолаа болохоор амар хүчтэй. Тийм. Зүгээр олоолаа дайрдаг өө. Хүмүүс хаа нэлээ Парис төлөө, Лондон төлөө, Нью-Йоркт ч төлөө ер нь Парис төлөө дээ. Парис ахаа бид тиймэрхүү Парист баг хүн яг хүнийхээ тоотой баг адилхан за би буруу ярьчих магадгүй гэхдээ нэг хотод баг хүнийхээ тоотой адилхан э, тоотой харах байдаг гэж ажиллаж байна. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн бас л харах нь ч шүү дээ. Яг өндөө бол тий Манайд өөр өөртөө л нэг шижиг юм биш юм шиг хардаг болохоос босод амтнд манай шижиг харагддаг гэж магадгүй шүү дээ. Айж байдаг. Мөн нэг амар олон жижиг юмнууд амар те. Олоолаа ингээд жижиг бүр амар ухаантай шаттай яаж яах. Тийм арга марга сэдэш буу муутай болцсон те. Алж малааш өөрсдөг нь. Хүмүүс гэхэд бас л Хүмүүс бас амар олон анх нөө нэг Гэтэ ер нь бол тэрийг бол бас нэг тэгж бодох шаардлагагүй юм шиг лээ. Амьдтыг амар өрөвдөж өрөвдөж. Гэтэ. Өгөлтэй зөв. Яг хамд юу бүр ямар шоу үлээд хоёр үл дээр яваад байдэн айс эйж дээр гардаг шоу байдэн шүү дээ. Ямар мэдгүй. Яг тэр шоу яг бүр хүмүүс бүр яг тэрийг бүр байхгүй болох агнаад уу. Одоо бүр яаж хизэж дахид л хэдэр тийм шоу байхгүй баг. Бүр генетикийн аргаар бүр үүсэхгүй юм болол. Үр удмаар нь тасааш хэвээр. Тэгээ хүмүүс баг колоноор гаргачих уу гэдэг ш. Одоо ч баг зүгээр нэг жижигхэн нэг одоо тусны тусл маслаа шууд эсийн аваад тэгээ ургуулчихдаг. Энэ юу болох яах гэдэг юм бэ? Эсээр бас нэг мах үсэх мах сахан үсэх гэдэг. Харин тийм. Гэтэ тэр жоохон амтгүй болоод ингэж л. Яг бүр natural цусмус цусмус хэрэгтэй гэдэг. Зүгээр л нэг юу болоод. Ер нь л идэж болно гэхдээ айгүй амт муутай. Зүгээр л нэг мах олоо шахаад тах тийм нэг ямар цусгүй нэг. Гэтэ тэгэд хамгийн гол нь гэхдээ тэрийг үйлдвэрлэх юм бол бас нэг арай жоох хямдхан үйлдвэрлэдэг янз янз арга марга болох. Тэгвэл тэгвэл яг одоо тэргээр үйлдвэрлэх юм бол бас яг нэрийн махнаас үнэтэй болох гэж байсан. Уус зардал нь айгүй айгүй өндөр шүү дээ. Монголд бол ихтэй тийм асуудал болно. Айгуултэй. Тэгээ мах амир үнэтэй. Гэхдээ тэр чинь уусаа яг уусаа малчиж гисэн бас өөртөө айгуу үнэтэй л зардаг зардаг юм байл л дээ. Маха юу? Тийм. Яг 100% тэр change change change change гэдэг тэр биш. Яг зүгээр яг тиймэрхүү юм яг нэг хүн нэг үн хэлээл Тэнгүүд нөгөө хүн жоохон өөр үн хэлээл. Тэгэл тэгсэр гал бүгд үнэн өссөөр тэ ингэж яг тэгсэр гал тогтчихдаг бах тэ. Яаж тэрнээс хямдхан зарах уу гэж бодлоо. Зөндөө нөлөөлт өгөх үү. Тэгээ дээрэс нь уусаа малчтай амьдрал хэцүү болохоор үнтэй зархаас өөр аргагүй маргагүй гэдэг шүү дээ. Уусаа малчтыг жоохон дэмж дэмж хэмж янз янз юм ирэх. Инфляц өсөд байгаа юм чим үн нь өсөн шүү дээ мэдээж. Тийм малчтын ядаж тэгэл э, хүмүүс хүүхдийн сургалт нь үлнэ төлбөр ядаж баасан юм. Тийм. Тэгвэл одоо малаа хариулвал хүүхд мөхт нь одоо хариуцсан шүү дээ гэж. Тийм янз янз тиймэрхүү мэрэгтэй. Тэгвэл хүүхдийн төлбөр гэл амар юм уу зарж амар хэцүү байдаг шүү дээ. Маа найз юм аж нөгөө нэг Ээж нь хөдөө мал мал тэгэл. Ингэх юм шиг бай. Зүгээр одоо нэг Герман чинь бүх их сургуулиуд нь өнгөө болсон шүү дээ. Тийм үү. Бүр бүх их сургуулиуд нь өнгөө болсон гэж нэг тийм мэдээ үз. Улсаашаа шууд итгэдэг юм сургууль нь болохоор. Тийм зүгээр сургуулийн зүгээр л улсын одоо нэг юу шиг л. Аа. Одоо тий дулаан мулаан ч юм халуус мус шиг юм зүгээр улсаасаа ингээ цаанаас нь хангадаг юм болчих жоохоо байхгүй. Монголд тэгчүүл яг бол Тэгчүүл ингээд бүх юм нэр яг тэгш яг одоо тий шудраг болчих юм шиг яг мөнгө өгч мөгж яах яахгүй тий Ийм болчвол яг одоо нэг одоо бүх хүн болгон зүгээр яг зөвхөн чадвараар л сурна шүү дээ. Тэ сурч чадахгүй. Сурч чадахгүй дээр гар хасагдал тий. Тэгээд ер нь сургуулийн систем юу бүр амар чангадах айгүй чангатгах хэрэгтэй багтаа яг тэгвэл хүмүүс чинь яаж яж байгаа л ярьж мараад зур харгалаад зур яг юм сурахтай хүмүүс чинь нэг юм сурахгүй зур төгсөө шаачдаг зур яг чадвал малгатай хуулж мал ямар янз янз арга маргаар ингээл хийгээл гэтээ тийм хүмүүс тэгэл өөрсдөө л охир штэ яриад одоо нэг нэг амар ялаад байгаа <laughs> амар те нэг эцсийн дүндээ бол тэгэл бүгд л үхэн штэ тэр <laughs> хооронд ингээл нэг хоёрын хооронд ингэж Хоёрын орон зэгтэй. Гэтэ зарим юмыг бас тэх хэрэгтэй л дээ, зарим утгагүй юмнуудыг. <laughs> Арын алгатгал хэрэгтэй те. Бас арайд эндвч тас. Эсвэл зүгээр арын алгатхаас өөр аргагүй болгодог ч гэж магадгүй те. Тэгээ бүр арын алгад даавалчгүй мөнгө өгч хийж л яхаар болгоцсон те бүр. Тийм амар одоо хүн зөртөл үүсгэцэн те. Одоо Vision гэх хөө. Гэтэ энэ яг үнэн биш ч магадгүй зүгээр нэг манайс Орсын мэдээ гарцрах бараг худалдах гэдэг нэг. Дээр нэг Орсын нэг байшин байд байсан мэл да. Одоо юм социализм юм. Тэрний дээд хорт нэг нэмээ заяа ганцаар амьдэрдэг дүр. Тэр юм талаар ингээд нэг юу зүр жом тэжээдэг зөө жомнуудыг өөртөө хоолж боллоо шээ өөрөө хоол. Шээ шээ зөө. Зөө тий. Явар зөндөх жомтай. Хажуугийн айлууд нь болохоор уурж уурж мурдаад өөрөө Жомнууд нь халдаа шахаад. Тэгээ Жом юм арилгах гэдэг нөө байхгүй болохоор зур муур өгцөн байна л да. Тэгсэн чи муурыг нэтцэн мэдсэн ч гэх шиг. Жомнууд нөө. Тийм тэр зэр тэр худлаа ах уу баг. Аа тэр найз бас амар худлаа юм ярьжсэн. Йоо би бас нэг тэр нэг удаа харчихсан ингээд дарханд нэг охин ингээд ёо бандашаа угаачаад бандашаа ингээд пааранда тавьсан чинь паанд бандаш нэр Жом өлцөн. Тэгээ бандашаа өмсөн чиж өндөн умараа нороод. <laughs> Тэгээ хүүхд жимсэн болоод хүүхд гаргасан чинь ингээ бүр юм сахал баглаа жоом өнөд гоё юм тэрийг бүр амар өнөжл яг жоохон багт ирээдсэн л яг 8 8 дарагдахт дүнгийн яг жоохон тэнэг тэгэлдэг тиймэрхүүнд итгэж боломжгүй юм яриаш ёо тэр хүүхд нь бүр амар заваа ингээ яг жоохон хүүхдийн биетэж юм шиг ингээ гэсэн үлсэн амар урт юм сахал баглаа гэдэг тэрийг бодон гоо гоё кино аслах юм байна те гэж <laughs> гоё тохиолш Тэгтээ яагаад жоом юм зүр Бусад жоохон орхоо морхоо бодвол баг арай шижгэн сандад идэв юм л те. Хаста жоохон шууд шоргоолдаг те. Шоргоол зам бол ялаа молоо яг хөө тэгэл яах те. Арай л гайваа те. Ялаа чин гэтээ заваа шүү. Ялаа заваалаа тэгтээ Джон одоо бүр зам. Ялаа ч тэгэл алчдаг л л шүү. Яа бистэ Японы жомнууд нь лалар байсан шүү. Америк жом байсан нь жаа. Аа миний ах туу жом баг гэхдээ амар том том аалц маал зүгээр байдаг гэсэн. Аалц зүг юм уу гээ. Гэтэ гэрт шил те. Гэрээс гараал зүгээр явж байхдаа амар ногоо могоотой Э, ногоо ноо давж зүгээр аалцмал ингээл шууд торол нүүр нь наалцчих юм чи. Аа. Айгу хэцүү. Японд бас амар юу нөттэй гэсэн нэг тийм нэстэг сонь уу. Тийм сонь цох шиг амьтд амьтд амар их байдаг. Японд ч нэг бүр юм том нөөнийг цоходог. Бор нэг цохноод мөргөлддөг. Аа. Юу шиг. Э, юутай, ивэртэй цохноо. Ир ивэртэй тий. Айгу том. Энэ нэг мөөг зүгээр амар сониртэй бай. Юу юу ч биш ургамалч биш, амтэн биш яг тустай юу гэж хаант болсон гэж явуулдаг шүү дээ. Манай ээж нөгөө нэг бүр дээрэд нөгөө тэр өд чинь бас нэг жоо мам агай өгөхтэй жоохон слизэн үед тасан дээрэд тэгэхэд нөгөө нэг мөө гаднаас э, түчээд мөөгө баанда угаацсан байна л да. Угаачин готоо тэгээд мөөгөө тавчаад хэд хоногийн дараа ингээд гэртээ авахгүй жад гэртээ орсон чинь зур баанд нь мөөг ургацсан гэсэн. <laughs> Тэр бас сайн биш үү те. Заа. Тэгээ мөөгч уусаа яг нэг ургамлыг бодвол яг эцсийн төвшөндөө бүр амар өөр бүтцэмстэй гэдэг гэдэгс. Гэтэ би яг англиар уншиж сайн ойлгоогүй яг юугаар ялгаатай. Гэтэ яг мөнгөч уус нөө фангус шүү дээ. Фангус мөнгөнцөр. Тийм. Бүр хан маан дээр хүртэл ингэ нэг ногоон өнгөд оруулж хөгц тийм. Тэрнээс л гараад. Хүний биемийн дээр хүртэл ингээл биемий ч ингэ хөгцөр шүү дээ. Нөө нэг яагаад тахаар ятдаг сте. Антибиотик уугаадахаар мөнгөн зүр. Тийм. Антибиотик ч уусаа мөнгөн зүр яг мөнгөн зүр шүү дээ. Ус өөрөө тийм. Аа. <laughs> Мөгний тэр нөө юг мөгийг сансраас ирсэн байж магадгүй гэдэг бүр өөр гараас. Ус ус дэлхий дээр солир солир дээр ингээ хүлцсэн мөс байж байгаа хурж ирсэн ус усан гэж яриад байж тээ. Яг тийм тэр яс үүд юм байлаа. Тэрэн шиг яг солироор дамжиж мөөг яг гэвэл одоо мөөгийн тэр нөө нэг э, эс вэ штэ тий. Одоо эс гинэ тэр нөө үр өрөнцөр нь э, тийм вакуум орчинд ерөөсөө ятгс зүг зүгэр ингээд Сансарт бол ингээ явах боломжтой. Ямар хүлээ? Дөнгөж төрсөн од үлээ. Аха. Дөнгөж төрсөн од ингээд амар их ус цацдаг гэж л шүү дээ. Биш тийшээ юу? Зүр дээшээ доошоо ингээд зүр ус цацаа шагаад байдаг. Тэгэхээр бас сонирм байгааз иргэн тойрныхоо ингээд яг юунууд руу те гаригууд руу ус цацдаг. Тэгээ бас чиний яриад санаа тэр их чинь бас нэг аим нэцаагаад байт юм байлээ нөө нэг Яагаад тийм зураг олсон юм шиг л сансрын бүр аа. Тэний тэр юуны тэр өндгийн усны бүтц дээр төрсэн однууд ингэ. А биш биш наад чинь биш нэг яг тэнг гад тэнгэрээс нэг юутэй. Аа мөсөлрөөр тийм тэгж ирсэн ирсэн гэхдээ наачаас бүтээ бас яг 100 үнэн биш гэж магадгүй яг бол тэр тэрний усны тэрний усны бүтц дэлхийд ирэх усны бүтц өөр мөр чиглэл нэг. Аа тэгэл хэтэл зүгээр. Бичлэн дээр. Ус яг юунаас үссэн баг те уурнаас л Усны чинь Манай тимдээ сайн байсан бол энийг ясаж байгаа. Арай илүү ойлгох болох хэрэгтэй тий. Яг ойлгохгүй шаа. Бөөний хиндээ сайн байсан уу? Одоо нөгөө нүүрс төрөгч гэдэг штэ. Тий. Нүүрс төрөгч чинь ааш ааш үлээ. Юу лээ бөөний? Ааш тий. Нүүрс төрөгч ус чи үлээ ааш 2 о үлээ тий. Тэгэхээр 2 нүүрс төрөгч 1 оксижен. Хүчил төрөгч. Хүчил төрөгч нийлэнгүүтээ ус олчж байгаа юм тий. Тэр сонин байгааз. Гэтэ нөө нэг яла гал асахын тулд нөө агаар авах хэрэгтэй агаар хэрэгтэй тий. Хүчилтэр өөрчлөлт хэрэгтэй. Аа тэнгүүтээ гал ч өөрөө юу гэдэлээ. Юу лээ би нэг нэг хэдэр одохын ярьжсэн юм бүх амир бүгд амир холбоотой юм шиг ус ус яг гал галыг яхах хэрэгтэй ч юм шиг. Тэнгүүтээ. Тийм, тэнгүүтээ галыг өөрөө ус унтрааж унтраад гэдэг. Тийм яриад. Гэхдээ хиймний хажил дүнхээр муу болохоор бас. Хаста ер нь ягаад манайд физик хиймдээ ерөөсөө анхаардаггүйсэн бэ те. Тэр манайд амар сонирхолтой. Уул нь ойлгуул амар сонирхолтой те. Литератур ч гэсэн амар литератур бол жинхэнэ уран зохиол те. Нэг тийм Орсын бүр амар айгуу том том Лермонтов юм уу Пушкин юунуудыг уран цохилыг бараг ер нь унших ёстой гэж ярьд юм л шүү. Толстой тэр нь. Бүр хүний зөв хүн хүн болж төлөвшдөг юм шүү. Толстой энэ нэг Warren Dambay-ийг тэр бол аюул том л тоо тий. Баар хитэн характертэй гэлээ. Хитэн 100 хитэн 104 байдаг гэлээ тий. Аюул том. Гэтэ тэрийг уншвал бас тэгэл Гэтэ тийм ингээл нэг уншаад яадаг гэж гоё ихтэй. Кино үзэх юм уу одоо ингээд зохиол мохиол уншин штэ тий. Тэгэхээр тэр дотор байгаа хүмүүсүүдийн дүр дөрвийнх нь дөрүүдийнх нь одоо ингээ хийж байгаа юм тэгээ одоо ингээл одоо тэр хүмүүсүүдийнх нь ёс зүйн мос зүүнээс нь суралцдаг гэж л шүү дээ. Одоо нэг кинон дээр одоо нэг хүн ингээл амар тийм ёс зүйтэй юм шүү дээ амар этиктэй. Тэгээ этик тэр тэн донд байгаа одоо тэр ёс зүйн тий сур этикет тиймэрхүү юм суралцдаг. Тэгээ илүү тэгэхээр амьдралд яг ингээд амар их ном Harry Potter-ийн ном уншихаар чинь тэр дунд ч бас ингээл тий зовлон найз нөхөрлөл мөхөрлөл тий одоо тийм юм зөндөө байгаа шүү дээ. Одоо ингээл яллагдлал ялтмал одоо баахан характер байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн бүгднгээс нь ингээд яахаар чинь хүн бас арай нэг те за би энэ юун дараа ийм байх хэвээр байна өтер гэж бас ингээд зан чанар зан чанаруудын бас илүү өөртөө буулгаж авдаг гэж л шүү дээ. Ямар хөө тийм уншч юмш. Манлаа айгуус манлаа ч айгуух ном уншдаг шүү дээ. Тэгээд өөрөө надад ярьж ирсэн ингээл Манчур ингээл уншч уншчихсан номны донд бол хамгийн их амжилттай ял ялдаг хүн болвол хийх ёстой юм бүх юм ингээд яг хийгээл тэгэл яг өөртөө сул юу өөртөө фри тайм гаргаж ир тэрэндээ амарч чаддаг хүн л амар амжилттай мэдгэжлээ. Тэгээд бүх юм яг хийх ёстой юм л яг л. Цагт цагийн мэл цагт нэг л. Эртх. Ер нь бас амар залхуу юм байна авста. Менэтиг бодоод тах те. Зүгээр ингээл хөвтөл идэв штэ те. Би ингээ өглөө ингээд одоо ер нь ямар ч өглөө босох шаардлагагүй болсон болохоор ажил мэл хийхгүй тийм болцсон болохоор ингээд дандаа ингээ өглөө унтдаг зөө. Бараг 1 2 хүртэл унтдаг. Тэгэл орой босаад ажилдаа явал эсвэл э, комент руугаа явал. Тэгэхээр тэгээд тахаар ингээ өглөө бүр амар унтахаа болоод өглөө нэг 10 мар утас сэрхэнгүүд бүр ингээ чадахгүй л шүү бүр хар өөрөөр сэрж байгаа санагдаж шаа. <laughs> Тэгээ ингээ зүгээр ингээ заавалчгүй ингээ хөвтөхстэй юм шиг зөө ингээл за яг одоо жоохон унтахгүй л яг болохгүй нэ ингээд жоохон л унтчих юм унтчих гэж бодоод бүр яг цаанасаа тэгж бодоод байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ тэгсэн мөртлөө ингээд босоол жоохон шээ сүрэлж жоохон шээж мэчл нүүр мөрөө жоохон угаачаал ингээд шуус хэрэгдэж байгаа юм чи. Өнөө зүр ингээд босчих байсан биз дээ гэж бодсон шүү. Би босчих байсан биз. Зүгээр л ямар ч утгагүй ингээд хөвтөө цаг өрөөд. Тэгээ бодоод байгаа бас тэгээ нойроо бас дийлж сурах хэрэгтэй мөлий бас. Би нэг зүудэлж байсан аахгүй юу. Ихэд талаар би буйнаа тэгээд манай ихч бид гур ингээд нэг дэлгүүр дотор ингээд явж явах юм хагаад Тэнгүүт ингээд нойр ингээд амар хөрөөд байгаа. Ерөөс ингээд сэрэж чадахгүй. Тэгэл яаж сэрхүү мөрхөө гэдэг гэж ажснаа тэрэн зур зүүд өгдөг шээс. Зүүн дотор нөр өрөднэг тэр амар сонж юмсан. Тэгтлээ ядраа шатсан. Сэрхэд бол зүв зүгэрлээсэн л та. Тэгээд нөх хүн чинь нэг удаа бараг шөндөө 5 6 зүг зүдэлдэг гэсэн шүү дээ. Үгүй л хөтэй. Үгүй жоохон л зүдэлдэм шүү нэг. Эхлээд нэг э, жоохон нэг тийм нөө нэг э, нойрны тийм төвчнгүүд өгд юм л шүү дээ Яг одоо гүн нойрмор те. Би нөө гүн нойронд орохоор л зүудэлт юм шиг. Өөрөөр зүү зүү зүүзүүлээд байдаг. Би юм проект хийсэн шүү дээ. Аа, зүудний тийм төвшин үү? Тий, төвшин жилээ зөв нэг би нэг зүуд эхлээ зүудэлж явахдаа ингээд нэг газар явжсан өөр юм ийсэн. Жогон бичсэн бүр шал өөр юм зүудлээл. Аа, шал өөрөөр зүуд. Өөрөөр ингээд өөрчлөлт. Аа, зүуд зүуд. Тийм, тэгдэг те. Тийм. Өнөө өглөө би бүр яг зүудэн тэр бүр яг Миний зүүдэнд яг нэг на на на на на на на на на на на на на на на яа гэнэ амар тийм ядаргаатай дуулдаг мотивыг хамтлаг гэдэг штеп. Тэр мотивыг хамтлаг яг миний толгоонд яг тэр дуу яг зүүдэнд яваашаа. На на на на на на на на на на на на на на на на яа гэсэн. Яг тэр дуу яваад байдаг шээ. Би тэг яг мотив хамтлаг яг нэрийг санахгүй зүүдэн дотор ямар хамтлаг вүлээ гэж бодож шээ. Гэсэн босонгуудаа гэсэн зүүдэндээ зүгээр л би нэг янз бүр тэг тэг нэг зүүд. 10 жилдээ ингээд бүр хичээлээс ирээд нөөрөө унтчихдаг байсан байхгүй дандаа өдөр. Таны яг жавандар ингээд том орны жавандар унсан чинь ингээд нэлээд удаа унтсан юм аа. Тэгсэн чинь ээж нэг зууртаж явахдаа нэг юм Орсын нэг юм гимт хэрэгтэй холбоотой нэвтрүүлэг тавьчихгүй юу. Яг би тэрний сонсоо зүүдэлдэдэг. Бүр яг тийм гимт хэргийн юм зүүдэлдэдэг шатс. Яг <laughs> зургатаар гарч байгаа юмыг төсөөлж зүүдлээ шээ. <laughs> Тэгэхээр яг унтчих тарих бүр амар ажиллаж байгаа. Тийм сонсгол бас амар нөлөөлч ин тэ. Нөгөө нэг зүудэндээ бас амар шээс хүрж жахаар зүудэндээ бас амар шээс хүрж шахагддаг тэ. Тэгмүүдээ зүудэндээ шээж ийн гэсэн чи амар гоё мэдрэгдээ шаа. Тэгсэн чи яг үн яг үндэ шээгээгүй. Би яг зүудэндээ ингээд босоод шээж ийн мэж ингээд зүудлээд байгаа байхгүй. Шээх ямар гоё юм бэ маяг. Ийм амар шээс хүрцэн байсан юм. Гэсэн чи яг шээс хүрээл идэх шээс. Гэсэн чи яг зүгээр Гэтэ ямар азар яг амьдрал дээр шээчихгүй юм гэж боддог шээ. <laughs> айгаа нөө ууц үедээ нэг э, унтчихт ингээд ам цангаад байдэн штэ тий. Тий. Тэнгүүт их зүудэн ингээд ам цангаал Тэгэл ундаа уугаал нуугаал ерөөс амын цангаа тайлтгаа. <laughs> Яг ам руу орж байгааг нь яг мэддэгдэж шагаа тэгсэн ерөөс. Тайлагдав. Гэтэ зүудэндээ яг шаалтсан гэж зүтлэхгүй байдагтэй. Яг технээс мэдрэн шагаа. Оо яа. Тэр чигт би зүудэн баран охин мохонтой танилцаад үргэж чинь гэж амир хай зүтэлж. Нэлээр баялал ёо. Үтслээ дээлж зүүдлэн амар ловшин байдаг шүү. Боссон ч буцаал ганцаард мэлгэж аашаас. Ганцаараа л ээжэд гэж. Хаста. Ойрын үед ер нэг тийм зүүдлэхгүй байх шүү дээ. Би ойрын үед нэг сонь сонь л юм зүүдлээд байгаа. Мэдхгүй юм л одоо миний зүүднүүд ихтэй ямар ч юм бтээ. 8 бараг одоо явлаа. Тийм үү. Тэгэх юм үү те. Хамгийн гол нь мань ороод ээж нь манд нас юм уу? хөлөнд юм байрч юм. Аа за. Бас би бас бас давстаа болсон төлөө дүрж удахгүй бол. Тэг юм те. За за. Ашиг. За зөйлглөө хүмүүс юм байт юм бэ. Ашиг. Чи наа уусан мэдчихэж байгаа шүү дээ. Уусан тагс. За за тэгээ бэлгийн зөндөө хоёр бол бүр нам шаацсан. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг улс төр гэж нэрлэв. Аа <laughs> тамира ба улс төр. Оо ши бат чи өөр их ярьсан ш хоёлаа. Ша. Батна тамира хоёр хувьсгал хувьсгал ток шоу NB and Sally хэдүүлээ NB and Sally BB and Тамира тайли болчихсон чи Энэ архио. <laughs> Наача бас энтхийн бүр э, домог болсон шүү дээ. Нөө нэг <laughs> чи зэнтэд юу гэж ярьсан гэлээ. Япончууд ягаад Япончууд ягаад юм мундаг ингээл юм үйлдвэрлээл тэргээл те. Ягаад юм юм үйлдвэрлээд тахт юм бэ? Яртаа. Үгүй үгүй би яасан ахгүй нөө. Япончууд ингээл аяга гоё юм а тэгэл аниме дээр хийгээл тэгснээс нөө кино мино тэг онгота электрон бараа, машин бол гадаад руу хамгийн гол нөө экспортлох юм зөндөө үлдэрч байгаа гэдэг. Гадаад руу зарах. Тийм. Монгол болохоор ганц нүүрсээ тэгэл нэг юм уу нүүрсээ зарахтаа аюу хямдхан зараал тэгэл аюу яваа гэж бомцоохгүй. Гэсэн ч юм л зөндөө. Э, би тэгэхэд нэг гадаад э, Японч тахтана PlayStation 4 консол үйлдвэрлэдэг гэдэг гэсэн чинь. <laughs> Билгээ шээ зөндөө. Юу. Монголчууд өөрсдөө консол консол үйлдвэрлэх хэрэгтэй те. Чингис консул гэж. Яс тэр чинь нэттэй шүү. Чин Чингис шаттай. Нөө юуны ажид жаа юу тэнгисийн ажид Чингис биер гэлээ бас нэг паб байт. Тий. Йоо. Чингисийн талбай шатс. Тэгсэн одоо нөө юу ч бас Чингис болчлоо. Нийлээ нэвтрүүлгээ Чингис гэж нэрлэв. <laughs> Нөө нэг юу ч э, онгоцны бодол чинь Чингис хэлээ боёнд хаа чинь. Тий штт. Чингис хаан эсвэл. <laughs> Чингис хот гэж байгаа штт манайч. Улаанбаатар. Хинтийн аймгийн бор өндөр сум лөө. Юу лээ? Үнтгэн. Чингис хааны одоо төрсөн нутг гэж яриад байдаг. Аа. Тэр тэр сумын зүгээр Чингис бол болгоцсон. Тэгээд тэр сумын төвийн Чингис хот болгоцсон. Чингис. Тийм баа шүү дээ. Зүг зүг. Тэгэхээр бүр улам л амир үнүүцэн алдагдуулаад амир утгагүй болоод байгаа юм шиг. Үгүй юм шиг. Чи чам чам ямар санагдчихэв тэр. Хитрхийг ашиглахаар зүйл рүүгээ нэг тийм утга учиргүй юм шиг тий. Тийм. Монгол хэр Чингис л юм шиг те. Яг тийм л болоод байна л да. Хэдүүл бас хэтэрхий тэгж туйлшрах нь бас буруу бах. Тэр нь яж их бүр айгүй бүр дээр үед яасан нэг. Гэтэ тэр бол мэдээж нөлөөлсөн шүү дээ. Одоо одоогийн үе хүртэл одоо нөлөө нь явж л байгаа шүү дээ. Тэр үе юм. Гэтэ яг одоо л юу ч байхгүй шиг гэл байгаад. Тэгэхээр яг өөрсдөндөө амар итгэхгүй болчиход шүү дээ өөртөндөө итгэе. Өөртөө Чингис болцгоё. Чингис хаангаас хөрж ир туслахгүй шүү дээ. Монголд бол бид нэр өөртөө өөртөө л туслана. Өөртөндөө л туслах болно. За тэгэхээр э, өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сургаал аашиг. Сургаал бол эхлээд биеэдсээ дараа нь төрөөдсөө яа гэж. Гэрээдсээ тий. Эхлээд биеэдсаад гэрээдсаад дараа нь улсаадсээ. дараа нь дэлхийг За за тэр ч яг хөө тэгээд бие засч ивэл юу нь болоод тав гэж. Гэтэ годомч нь биш гэж. За байцгаа. айстоп. Бид анхааруулъя. Чакид анхааруулъя. Yeah!